Шүдрэгос, шүдрэгос, шүдрэгос, шүдрэгос. Аржитнээр стач. Кэштэй. Кэш. Кэш. Кэштэй. Монгол дэвлэгийн хамтын чуулгай гард түмэндээ мөргөн сурталчлаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн минь төргий бити сонсогчдоо бити сонс подкастын 3 дахь дугаар та бүхэнд хүрж ийн тэгээд өмнөх одоо эпизодууд дээр та бүхэн одоо ангараг бата бадрал гуравтай хамт байсан бол өнөөдрийн эпизод дээр бидний одоо тусгай зочин UB Comedy Club-ийн comedian Бэги хүрэлцэн ирсэн байгаа. За юу айцхандаа залуусаа. Йоо йоо юу айцхандаа. За яг энэ ярьж байгаа залуу бол манай Бэги байгаа. Тийм Бэги байна тэгээд. Бэги байна. Яцхан. <laughs> За шин 7 хоногийн мэд төргий. Бүгдээрээ шин 7 хоногийн мэд төргий тэгээд анх удаагийн подкаст гэдэг юмд орж ийн тээ. Сайн сэтгэл. Ямар санагдаж байна? Амар юу тийм тэнгэрлэг оршихгүй. Тийм. Тэгтээ өмнө танил мэдрэмж подкастад орж исэн баха. А тий, тэр чин тэгч юм бол бата зүгээр уцаар аждаг өстэй. Тэр нэрээ мэрэгчлээ төвшөж байгаа юм л да. Тэр үед нэг баг нууцаар бичээд байгаа юм шиг нэг тийм дорд зодох стилийн тий. Тийм подкаст. Хөөе нэрээ дорд зодох подкаст гэдэг тийм л бас гоё юм тий. Хүмүүс нууцаар бичдэг. <laughs> Нууцаар. Подкастт орсноо мэддэггүй. <laughs> Дараа орцсон явж идэхтэй апплод хийгдсэн явж идэхтэй. Дандаа асуудалтай юмуд нь цацдаг. За тэгээд цаашдаа ер нь манай подкаст бол зочинтой зочингоо гой гой сэдвүүдээр ярилцах болно. Тэгээд хоёр дахь эпизодын тэр фидбэкүүдийг уншлаа. Бүр ямар гоё юм бэ? Тэр комментууд яасан гоё юм бэ? Сонсож байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Ялангуяа бас тэ хилийн чандаас сонсож байгаа залуучуудаа. Айгуу гоё бүр зарим нь бүр өглөө нь ажилдаа байсан те. Тэгээ бүр шөнө 3 хүртэл сонсчлоо энэ төр гэдэг гэсэн байна. Тэр аягүй гоё комент байсан те. Яг ер нь бол та гурван подкаст нэлээд явж байгаа юм шиг үлээж тийм. Батаг одоо зөвөр Facebook, Instagram-аар лайв энэ төрлийн гүтэл доогор нь комментор подкаст хийзээ орох юм подкаст гэж асуусан. Вау тийм үү. Аа тэр тэр танил мэдрэмж югаас асууж байгаа гэж болох юм тийм. Тийм дүнсээ лендэмент батаг хэдхэн цагийн өмнө яасан шүү дээ лайв хийсэн шүү дээ. Тэрний доор бас хүмүүс подкаст асуугаад лээ. Вау. Тийм ээ. Сонсч үзсэн. Тийм үү. Өчигдөр бас манай сонсогчдын нэг нь Facebook-ээр над руу найз болсон байлээ. Тэгээд асуусан л та яг нэг подкастууд энэ хоёр нь цаашдаа асуусан тэгснэ. Яг маргааш подкаст цацагдах уу гэдгсэн чинь цацагдана гэсэн чинь аашгуудаа сонсох юмтай болж байгаа юм байна. Тэрээс гадаадад амьдэрдэг хүн юм шиг байлээ. Тэгээ ер нь анзаараад байхад яг гадаад амьдэрдэг манай залуучууд юу Монгол юм амар үздэг болчтой юм лээ. Одоо Монголдо одоо чи манай нэг найз байгаа байхгүй юу? Яг багын найз л даа айгүй юм гадаад дуу муу сонсдог те багасаал ер нь нэг юм э, барууны соёлоор хүмүүжсэн. Тэгээ мань хүн юу руу яваад Канадад сурахаар яваад тэгээ очисноо бүр очиад уртын дуу муу сонсч ойлж мөйлээ те. Ер нь яг нэг юм нутгийн юм бас их сандаг болчт юм л ер нь тэгдэг байна. <coughs> Тэгээ ер нь юу гадаад байгаа манай залуучууд бас яг Монголынхаа тийм контентуудаар ер нь жоохон дутагдчихэж байгаа юм шиг санагдсан. Тэр тэр орон зай бас жоохон юм хоосон дуугаа тий. Тэгээ байн гарч идэг юм тогтмол контентууд байх хэвээр. Аа тэгэхгүй яг нөгөө нөгөө voice god talent тэднэр бол үздэг те. Яг интернетээр үзчихнэ. Тэгэхээр тэр чинь бол ингээл яг жоохон яваал дуусчихж байгаа шүү те. Тэгэхээр яг подкаст бол яг бүр яг төгс тийм юу юм болоо гэж бодоод байгаа контент тий байнгын гарч идэг сонсч идэг тий ажилдаа суугаад метронд суугаад явж исэн чинь сонсч болж идэг тий танил мэдрэмж дээр бас ярьж ирсэн нэг одоо гадаадд ч нөгөө такси макси барьдаг тий Uber энэ төр барьдаг Монголчууд чинь яг нэг подкаст ингээд явахлаэр олон цагаар ингээл машин дотор ингээл ганцаархнаа явж байгаа. Тэгэл дандаа ингээл гадаад гадны нутны хүмүүс ингээл суудаг те. Ер нь бол монгол хүн баг ер нь бол баг 1000 хүн дотор ганц суул дээд энэ зэн шүү дээ. Баг суухгүй. Тэгж яах тийм ингээл подкаст ингээл сонсоо явах. Тэр ингээл 4 5 уулаа ингээд монголчуудтайгаа ингээл хамт явж байгаа юм шиг. Том том машин жишээ барьдаг хүмүүс чинь те уртын гэрээстэй тэгэл хоног моногор ингээл явж хат ингээл яг ингээд олол явж байгаа юм шиг хантай байдаг гэдэг. Хантай тэгээ бүр олол явж байгаа юм шиг бүр саагаш ахгүй. За тэгэхээр та яг одоо энийг сонсоод ганцаар явж байгаа бол та ганцаараа биш аа. Бид дөрөвтэй тавлаа гоё явж байгаа юм байна шүү. Ээ бид тантай хамт байна. Хамт байна. Сонсож байгаад баярлалаа. Тэ яг хоёрхан анги хоёрхан одоо дугаар гаргалаа шүү дээ. Тэ яж хат ютубер. Гэтэ яг гурав дахьыг зорж сонсож байгаа бол та үнэхээр яг бидний сонсогч байна. Бид танд хайртай. Та бол бити сонсогч гэсэн үг аа. Битгий сонсогч гоё нэр байна. Манай подкастыг ер нь эрэгтэй хүмүүс илүү сонсож олоо, эмэгтэй хүмүүс илүү сонсож олоо. Тамаг байна танаа. Тэр талаар судалгааж үзег байгаа. Манай юу штэ одоо цацагч байгаа угаасаа UB community клубын YouTube чаналаар гарч байгаа штэ. Тэгээд YouTube чаналын бараг 60-аас 70% арай 70 биш ээ. 60 хэдэн хувь нь эрэгтэй байт юм лээ. Subscriber-уудын. Тэр ер нь бол их нь эрэгтэй баха. <laughs> Тэгээд жоохон дийлэг. Тийм. Аа Тэгээд одоо өөр платформуд руу бас ормоор. За за тэр яах вэ? Окей, ирсэн өнөөдөр одоо анхны зочин те. Бэги маань бол одоо анхны зочин болж байгаа юм шүү дээ. Тий. Сүүлийн үед одоо сонь сайхан юу байна? Одоо сүүлийн үед ч одоо яг найзуудтай хийж байгаа юм дээр одоо хамгийн анхны одоо нэг дугаар нэг дугаар одоо зочин болж орж байгаа одоо ер нь их баяртай байна тий. Тэгээд э, ер нь сүүлийн үеийн сониа чи их юм бол тэгэл яг тэгэл ажиллая гэл Тэгэл э, клубтэрэ гараад. Манай бигийн сая яг нөгөө үхэлтэй ойрхон туршлага үзлээ шүү дээ. Тэр тухай. Тэр тухай хуваалцсан. Ер нь э, манай те ер нь одоо гадна төчөөнөө дотн төчөөнөө одоо э, Илэг нэгт Монгол аханд үүс минь ээ. Юуны төрөнд бие бодорой гэж хэлмээр байна. Тэ би бол сая бараг л халиад буцаж ирсэн. Тэ. Mm -hmm энэ хоолны хорлох гэдэг юм чинь зүгээр ингээл э, нэг нэг эн тэнийгээ сонсогдоод байдаг нэг тэдний хүүхдний хоолны хорлох туссан гэж эдний хүүхд нь гэсэн гэж нэг байдаг л нэг энгийн л өвчин ухааны боддог гэсэн. Яг өөр дөрөө тусаад ингээд хүндрээд ирсэн чинь нэр ингээс яг гурван марлоттой нэлийн төхөжч бол бацаад ирлээ шүү дээ. Ястай хэцүү байлаа. Юунаас хортч юм? Энэ бас манайхны энэ э, уулнууд одоо баг ардын хоол шиг болсон шүү дээ энэ хуушур. Тэгээд э, уулны төвийн зэрэглэлийн газраас л авч идсэн юм байна тий. Тэгээд яг яг угаас яг тэр чиг шууд нэгдэгдэв юм лээ л шууд авч идээл яг идж гараал нэг 2 3 минутын дараанаас ингээд шууд дотор пилбиг нээл ингээд сонирн болвол тосоор гүйлгээл эхэлсэн баггүй. Тэр тос нь л муу тос. Тэр одоо 2 3 хоног хайрцан тосон дээр уссан юм ааши. Тэгээд шууд нэг оройнж тоглолттой байсан. Тэгээд шууд тоглолт руу гараад тэгэл дээгүүрээ нэг гаргаал, доогуураа нэг гаргах сургаал, арайгс нэг тоглолтоо дараал. Тэгээ онгоцчих болсон юм. Тэгээ хэд хоног нэг зөвхөн хорсоол угаал гүрүүгээ яваад байсан чинь сүүл рүү баг клубийнхаа 12-нд баг ям тавьчихсан алдсан тий. Тэгсэн тий. Би гэр чинь олчихоо шахсан. Манай хүн чинь нөгөө хүн тэмээ чинь нөгөө ингээд хитэн сараар ус уучаад нэг ус уучаад хэдэн хоногор нөгөө бүхнөөсөө ингээд нөгөө нэг усныхаа юуг аваад байж идэг гэсэн чинь нөөцийг. Тэгээд та бүх тарган хүмүүс бол одоо өөхөө идэд байх гэдэг. Одоо манай бэгээд хажмаар идэх юм байхгүй. Тэгээд хоол орохгүй өөх байхгүй. Тэгээд манай бодлол их муу хүн байдаг нэр. Тэгээд нөө юу хуушруу штэ. Би бол нь хуушруу тэгээд дуртай байхгүй. Тэгтээ иддгүүлтэй. Нэг идэж чадахгүй. Дуртай биглээ иддгүү чиг шиг. Тэгээд ингээ хоёрыг л иднэ. Яг нэг би ч нөө ходоод жоохон муутай байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөө нэг ходоод муутай өдөн өмнө шархалжсэн хүмүүс чинь ингээд хуушруу юм уу пишгийн юм уу идэнгууд өөр өстөө ингээд явдаг лаборатори болцоод байхгүй. Шууд ингээд чээж хорсоол ингээд Юу да одод модон шүү би муудаж байгаа шүү явдаг юм лаборатори шиг юм. Энэ хоолны газрын одоо юу тийм тэр тос тэр хоол ер нь хэр вэ гэдгийг өөртөө биеэрээ ингээд шууд нэг тестлээ явдаг болчихдог байхгүй юу. Тэгээ одоо нөгөө нэг э, манайхан чи ингээд хуушураа 2-7 хоног тосын одоо шалахгүй байгаа шүү. Дундарлаа нэмлээ нэмлээ нэмэл нэмэл явдаг шүү. Тэгээ бүн хав хараа юм тосоо хийж байгаа шүү. Тэр чи одоо одоо хүмүүсийн хотод жинкнээс алж байгаа байхгүй бүр амар ингээд одоо энэ барилгынхан мэлэх янз янзын идж байгаа хүмүүс зөндөл угаалсан тос одоо тэгэж э, хүний ходоодны температурд бол хайл гэж байхгүй шүү дээ. Дахин ингээд амар олон бослогцсан юм чинь ямар ойлгүй байх вэ? Тэр амар хортой байхгүй. Тэр манайхан одоо тэгээд хуушурч айгүй гой хоол авахгүй болно. Тийм гой хоолыг манайхан тийм муухай хийж нэгдэж бас тэгээд Тэгээд би одоо бас те энэ гоё хэлсэртэй хандаж хэлье. Одоо Улаанбаатар од дахиад нэг лаборатори нэмэгдсэн шүү. <laughs> Болгоомжтой бай. Гэтэ угаасаа юу л да энэ би хотынхаа гараж тэмцэж боддог байсан. Ер нь бол хөдөө орон нутгаар ялангуяа ингээл те зам зуур ингээл гэр гонс нар гэж байдаг шүү дээ. Тэдний тэр хүмүүс судлах дээр яг ингээд үнэхээр үлсэж явж байхад яг амин тортог нүнэ те бүрээ ингээл сайхан цай уучмаар байдаг те амар бороо мороо орц өдөр нэг сайхан халуун цайгаа нэг жоо амарч хэлсэн гэдэг ажил гэр гонс гараад ирэнгүүт бүү бүр нар гардаг байхгүй яашгүй тэгээд. Тэгэл ороод хоол унд энэ идэнгүүт эднэр бол замын хүмүүс дахиж хизээч ирэхгүй гэсэн маркарыг тэр нөгөө хоол унд тэр хүнснийхээ бүтээгдэхүүнийг хийж өгдөг. Энэ бол тэрийг би ер нь яг бүгд тийм биш байл гэдэг. Бүгдээрээ тийм биш л те. Ер нь яг э, ганц газрыг би яг цохон хэлмээрэн тэр газар л угаасаа яг тийм их. Нэрийн хэл. Э, яг э, хөвсгөлийн жанхайн даваан дээр байдаг гэр гуанс нар анхаардгаа гэж <laughs> одоо олон хэлмээр байна ер нь 4 жилийн дунджаар ихгүй. Миний орж исэн хамгийн гоё одоо хөдөө идсэн хамгийн гоё хоол яг тэр болгоны тэр төлөвгийн давааны гэдэг. Төлөвгийн даваан дээр тэрэн дээр зарж байгаа тэр айрыг тэр бууз ёо. Бууз үнэхэр гоёсэн. Айрыг бол би зүгээр яг тэнд тэнд яг өнгөрсөн яг нөгөө наадам наадмын амралтаар гэр бүлэрээ явсан л та. Хөсгөл рүү явж байсан. Тэг яг төлөвгийн даваагаар давхтаа тэнд айраг уудаг гэл уусаа бүр ингээд битүү зарж байгаа байхгүй. Тэгээ тэнд ингээд айраг нэг айгуугаа хайр би тэр их чи уцаа авах хэрэгтэй байсан юм аа. Хотод бас зардаг гэдсэн. Тэгээд тэрийг ууж үзчихэд би бүр ер нь өмнө ер нь айраг ууж исэн юм уу гэж бодсон шүү дээ. Үнэхээр бүр тансаг тийм бүр ингээд тийм баялаг амттай байт юм билээ. Бүр ингээд бүх төрлийн амт те бүр ингээд эсрэг одоо юу гэдэг нэ одоо манайхны шүлсэн годж байгаа хаа тий. Гүр яг нэг юм чихэрлэг юм шиг тэгсэн мөртлөө юм эсрэглэн нэг юм одоо шорвогч юм шиг мэдгүй. Үнэхээр гоё байсан тэгээд тэр үгээр илэрхийл шүү. Тэгээ тэр нэг Улаанбаатар чинь төлөөгийн давааны бууз гэдэг бууз гэдэг одоо энэ өндөр байдаг шүү. Тэгээ хоолны газар тийм. Жигнүр бууз болгоцсон. Ардлын театр мат. Тийм үү. Тийм тэр угаасаа брэнд юм бэлээ. Яалтчгүй одоо нөө алтартай. Тэгээ тэр бол үнэхээр гоё яг бас болгонд буцаж ирж яхад э, архангаагаар дайраад буцаад ирж байгаа болгоны бас зам дээр нэг газар орсон. Тэрний айгуу гоё э, нэг өндөр а гадаанаа ингээд ийм самбар дээр бичсэн байгаа байхгүй юу? А юу лээ? А юу гүйцсэн мөлий гэж. <laughs> За за. А юу лээ? Орж үзээгүй бол лээ орж үзээгүй бол бидний буруу үлээ. Орж үзэг бол таны буруу орчоо дахиж ороог бол бидний буруу гэсэн юм байна. Тиймэрхүү удахтай юм байгаа. За за за фейлдчлээ. <laughs> Булганы сайхны ариг мэрэгч нөгөөс одоо яг нэг ариг нь яг яг өдрөл ирж байна те. Яг ингээл одоо наадам яг л ариг те ингээл айгуу. Булганы сайхны ариг энэ төр айгуу. Тэгээ булганы тэр сайханд зүгээр бас ингээд э, гадаанаа тэгээ самбар дээр ингээд бичсэн. Булганы сайхны ариг байна. А ороод амсуулт сайхан те ороод ороод амсаа сайхныг мэдэрх юм бол та яг ямар сайхан гэдэг нь ойлгоно. Сайхныг мэдэрч мэдрэхгүй гэж байгаа бол та сайн яваарэ гэвчихсэн. Тэгээ вау. Тэр явуулж тэгээ зүгээр хэлтэй. Боргоохгүй хэмээр. Монголчуудын нэг энэ үгэнд энэ цэцэн байдлыг хөдөө орон нутгаар айгуу тийм бий их байдаг юм шиг байна. Тэгээ тэр би бинийгээ хочилж байгаа, барьж байгаа, хоорондоо ярьж байгаа үг хэлийг сонсохоор тий. Тэр яаж тийм хүнд марзан марзан нэр хоч өгчөөд тий. Тий. Ер нь бол тэр хүмүүс яг нэг мартагдахааргүй нэг тийм одоо нутаг орон даяараа нэг тийм домог болсон нэг тийм үйл явдал хийцэн байдаг байхгүй юу? Бүгд үү. Тий. Одоо илжиг мөнгөө энэ төр гэл тэнгүүтэл ягаад гэд илжиг мөнгөө нэрлэлцсэн юм бэ гэл асуунгууч. Наа чи тэр жилийн даадмаар харин нөгөө ингээл айргийн тавд уйсан мөрн тохиороод ирсэн юм л да. Тэгс уул ингээд мөртөг ингээд уяаж өмч тосох хэвчтэй шүү дээ. Тэгэхээр яг айраг мөрг ууцсан манайх хөөстэй нилээн талмирцээ явж байгаа өөрийнх нь мөрнийг айргийн тавд орж ирнэ гэж бодоагүй. Яг сумын төвд. Тэгэж л өөрийнх нь мөрнийг явьжсэн гэсэн. Тэгэл хүмүүс хөөе мөнхөө мөнхөө мөрчөөрөөд ирлээ мөрчөөрөөд ирлээ тосоож яж одоо гэдэг гэсэн нэг мөрөө айл хэдий өөр газар тавиад уугаа явж байгаа нэг хөрч нэг хамгийн ойрхон байсан юм нийлжиг. Тэгээд илжиг дээр мордож чаваад <laughs> айргийн тавд орж ирсэн мөрөө тосч явж ирсэн. Тэгээд тэр чигээрээ илжиг мөнхөө гэдэг очтой болсон. Тэгээ ер нь бол танаа юм гоё хөвгөлтэй юм гоё гэгээлэг дурсамжууд өгдөг тий. Тэгээ нөгөө хөлөөнийх нь шууд тэрнгээр л ингээл яг хочилж тэгэл юм шиг байлээ тий. Монголчуудыг хоч өгөх дуртай. Манай бата одоо яг яасан яг тухайд морин аригдсан чинь боо унаад ирсэн. <laughs> Тэгээ боо батаа гэдэг нь бас. Үгүй одоо тэгээ тэр нэр чинь байхгүй болсон шүү дээ. Гэтэ яг яг тэр тэгэхээр яг ханаас гаралтай хоч одоо хоёр хөлний дундаас гаралтай гэх юм уу. Яг тэгээд яг уу яг үндэ тэгээд яг тийм сэдв э, тайзан дээр ингээ нэг уус ярдггүй байсан шүү дээ. Яг баг би баг анх удаа ирсэн юм аашин. Өөрөөр хин ч ярдггүй байсан шүү дээ. Ямар ч хочин шогийн ямар ч тоглолт ямар ч кинон дээр ер нь табу байлаа шүү дээ. Тий бүр байхгүй шүү дээ. Тэгээд яг аим пүү паста балерин заваан гэдэг л тий цагдаа магдаа дуудаал ч юм уу тий эсвэл тайзан дээр гарч иж микрофон булааж аваад чи зайл майл тий тиймэрхүү эсэргүүцэлтэй бол ер нь нэлээд толгорч ийсэн а бүр гоё реакцтай ч гэсэн бас одоо таарж исэн юм гоё хүлэн авч исэн хүмүүс бас байгаа одоо жишээ манай баска анх одоо одоо манай комеди клубын бас гэрэт орон бүтээлч болсон байгаа баска анх анх үзээд бүр боовыг бас ийм гоё ингэж ямар чөлөөтэй ингэж гоё ярьж болд юм байна гэж бас бодож ирсэн гэсэн. Тэр бас гэдэггүй. Хөөх өөрөөр хүлээж авч ирсэн шүү дээ. Би болыг батаг хамгийн анх үзээд бүр нэг сони ичээд ирсэн шүү дээ. Хичээдээс бүр нэг сони тийм ичгүүр их сэтгэл төрөөд анх хаана үзчихсэн. Би анх яг батагч юунд үзчихсэн байхгүй юу? Нөгөө архитекторт эдгэр чинь нөгөө нөр нэг шоу муу гэж. Тэгж яхад л үзчихсэн. Тэр нь одоо бодох нь тэр big show л байсан юм шиг үлээ тий архитектор архитектор тэгж тийм биг шэр одоо болохоор юу болцсон дээ ичүүргөө болцсон уу те одоо одоо бүр ингээд дассан одоо бүр ингээд угаас үлэн зөвшөөрсөн нэрэл юм да хүмүүс хүртэл тасчих юм шиг хөө энэ э, баскаас наваа нэг анх ирээд open mic mic mic тэгсэн чинь л э, би нэг бас л ярьдаг л да ээжээс ин тэгсэн чинь л э, цаач наваа өө энэ баасных энэ баас гэсэн баасны эксперт гэж. Тэгээ тэрээс би баас ярих болцсон. Тэгэхгүй бол яг нөгөө боо бата гэдэг шүү баас ангараг болчих гэсэн. Баас болцсон шүү дээ гэж. Айл идэм болцсон шүү дээ. Шин нэр нь шин нэрээ огтж аваа. Энэ одоо хүртэл зайс хийж байгаа л да тэр энэ нэг баас систем ярихаа юм жоохон тайс. Тэгээ уулт агиугаа ингээд автоматар ингээд хөгжөд байгаа байхгүй ингээд. Даанч тий ярихаар бас асуудалтай байдаг. Тийм бас тэрэн дээр яг тэр хүмүүс одоо яг тайзан дээр одоо манад бол хүмүүстэй гоё инээ те гоё хөгжилтэй э, одоо цагийг гоё өнгөрүүлээ гэж ирж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд бас яг хүн болгоны тэр гоё өнгөрүүлэх чинь өөр өөр л байгаа л та тий. Тэгээ тэрэн дээр нь заримийнх нь бол яг яг баас бол ярихад бол окей фаны тий. Зарим хүмүүст бол тэр яг ингээд жишээ нь яг хоол цахилцсан багт нь яриад байвал бас тохиромжгүй ч юм уу тий. Яг тэр толгоонд нь тэр баасыг оруулаад чихэд хахаар <laughs> бас яг ингээд нэг тийм хүчндүүлээд байгаа юм шиг санагддаг байлээ. Надад зүгээр яг хөндлөнгөөс харахад тэгээ одоо боов ч гэсэн яг ялангуяа одоо би бол боовыг одоо нэлээх ч гэсэндээ гэх шаг. Тэр нь бол нэг сүүлийн 2 жил бол бата одоо болцсон мэт. Би ер нь нэг сүүлийн 2 жилийг батаа багсгаад байгаа шүү дээ боо. Нөх амар ярьж байгаа. Аль боо. Нэг багсгаад байгаа юм шиг. <laughs> Манай хүчтэй сэдв байд юм шиг лээ. Аа. Тэгээд одоо тэгтээ дандаа 20-од сэдвэр идэм л ч тийм хүмүүс их бол амар хүчтэй орж байгаа сэдвүүдийг ажиллаж яхад бол ингээд тийм э, интернетээр зөө ингээд цацхад арай л Аазад 20-той тийм амар хүнд сэдвүүд тэгээд ингээд тэдний хүмүүсдэг бас ингээд яг ингээд маш их юм бэл. Хүнд мөрөдлөө хүн болгоно. Сэдвүүд бол яг интернет цацж болохгүй, ирж үзэж болно та нар тийм комедигийн олон төрлөд байгаа шүү хүмүүсийг нээлгэх одоо surprise-аар ч юм уу эсвэл нэг санал нийлж нээлгэх ч юм уу нэрээ тийш гэж бодож эсвэл табу гэж юм байдаг байхгүй нэг ярьж болдог нэр ингэ хилчиж байгаа гэж юу гэдэг тэгж тэгж нээлгдэг арга байдаг байхгүй тэгэхээр тэр хүчтэй орох нь аргагүй л дээ нийгэм бас нэг талаасаа ингээд хүлэмж шүрх байгаа юм ингээд хүчнэтж оруулж хийж байгаа бас нэг юм одоо нөө юу гэж өгдөг гэдэг чинь нэг ээж э, нэг одоо Америкт бол нэг ээжүүдтэйгээ ингээд хийдэг За. Юу лээ бата нөгөө нэг Your mom's mom joke. Юу гэдлээ Game of Thrones-тай joke. Тийм тийм. Танай ээж чинь амар бүдүүн. Толныхоо урдуур явхад Game of Thrones-ийн 8 season дуустдаг. Тиймэрхүү яг тиймэрхүү жоокны ээжийг нь хийд. Дан зөвхөн ийм төрлийн одоо юунууд төртөл байгаа байхгүй. Тэдрийг одоо бол энд бол 20 шүү дээ. Монголд бол эдгээр бол 20 таахгүй юу? Монгол соёл гэж бас байна. Гатай байхгүй юу? Тэгээ Азууд ч ер нь эцэг ихе хүндэлдэг гэдэг юм байна. Яг зөв шээ ер нь. Нэг талаас яг тийм болохоор 20 тө. Гэтэ энийг яг ээж хүлээлээ өөр утгаараа л да бүр доош юм хүнд сэдвүүдэл бас амар сонирхолтой санагдаж байна л да надад. Цаашдаа тэгэл улам л яах бах л та нөгөө эн чинь нэг юм оо ярьж болохгүй гэсэн нэг тийм нийгмийн нэг юм хэл хязгаар байгаа шүү дээ. Тэрийг хүмүүс улам л цааш нь ингээл түлхэхэд түлхээд улам одоо хэл хязгаарыг эвдэх бах тий тэлэх бах. Юу нэг бид нар хүссэн үсээгүү тэгэл угаасаа яг барууны соёл одоо маш их хүчтэй орж иж байгаа болохоор одоо ингээл тэр хил хязгаар ингээл эвдэрж байгаа л да. Томроод тогтмол. Гэтэ а та нар энийг барууны соёл гэж бодож байна яг ингэж ярьдаг одоо яг го stand up comedy гэдэг одоо бид нар бол яалтчгүй одоо яг тэр нөгөө юуг нь бол хэлбэрийг нь бол ингээд яг хийгээд байгаа шүү дээ. Гэтэ яг дотоод тэр агуулга ярьж байгаа юм нь бол одоо яг одоо Монголд болж байгаа амьдралаас Тэ бидний Монголын амьдралыг бас ингээд өгүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас яг барууны соёл яг барууны соёл барууны соёл гэдгээр би болохоор нөгөө одоо энэ нийгэмд орж ирж байгаа энэ хандлагыг хэлээд байгаа байхгүй. Одоо нөгөө индивидуалист нөө бодгалч үзэл биш үү? Бүгд нэг тийм амиа хичих гэдэг болсон. Одоо би бол тийм ер нь би бол өөр хүн ер нь хамгийн түрүүнд тавьдаг болсон. Гэх мэтэр одоо тиймэрхүү юм аягүй орж ирнэ гэдэг аахгүй. Одоо нөө гэр бүлийн харилцаан дээр ч гэсэн тийм ээ. Тэр нэг айгуу тийм либерал болоод байгаа ч юм уу. Тэр феминизм орж ирж байгаа ч юм уу. Тэрийг л ер нь барууны соёл гэж хэлсэн л дээ. Сая. Аа. Окей. Аа. За. <laughs> Тэгээ сая яг юун дээр айгүй гоё комеди дээр нэг бодол орж ирсэн юм аа. Мартчихлаа яг. Би тэгт энэ ангаргийг анхаарчаад нэг тийм амар плейбой юм баг гэж бодчихсон. Нөгөө мөгчин бит хоёр нөгөө ив ив гэд пар ядэн штэ. Тэн дээр бижсэн байхгүй юу? Шинэ жилийн пар. Бит хоёр ч юм бол яг комеди хийх гэж очиж байгаа штэ. Тэгээд парын болохоор 150 долларын такстай байхгүй. Тэгээд тэр нэг Оо, юу гинэ? 150 долларын такстай. Тэр чинь хаана боллоо? Юу гэдэг газар вэ? Мөнгөөр хэд юм бэ? Тэр чинь. Баг 300 400 мөнгө. Бараг 500 мянга. Тийм. Тийм, Ascend Villa-д болсон байхгүй. Тэгээд тийч бол ерөнхийдөө бол тэгэл одоо эсвэл нэг хай класс хүмүүс ээж байгаа шүү дээ. Ганц удаа авчихсан юм аа. Би мөгчин битгаар бол яг зүгээр ингэ нэг комеди хийх гэж очиод мөнгө авч байгаа. Тэгээд ангарыг тийч очицсан гэсэн би ангарыг таньдаг байсан аахгүй гэсэн чи мөгчин манай энэ open mic-д ордог ангарах гай залуу шүү дээ. Амар нөө модуль өгтөдтэй явж байна гэж ингээд. Ваа. Тэр нь би зүг ажлын өгтөд байсан. Харин дараа нь тий ажлын өгтөд байсан гэсэн. Тэгсэн чинь ажлын дээр үү. Ангарах болохоор нөгөө юу нэг юм ягаад ч нэг тийм плейбой байхаар үзэрэг тий. Тэгээ би нэг амар тийм мөнгөтэй яг тийм алдаг гар юм байна даа гэж бодчихсан байхгүй. Тэгснээр хэлий байна байна гэж танилцал. Тэгсэн чинь айлын чиш болж таарсан. <laughs> Монгол. Гэтэ яг тэр өдөр яжсэн шүү дээ нөгөө мөгчин битгаар комеди үзэлбэр хамгийн түрүүнд гарцсан. Тэгээ яг дараа нөгөө нэг миний бодлоор тийч амар тийм голд тигэр өгтөд байсан баха яг мөнгөтэй залуучуудыг барих гэж очдаг нэг тийм өгтөд байсан бах. А тэгээд яг нөгөө мөнгчин битгүүрийг яг нөгөө комединууд гэж мэдхгүй баян залуучууд гэж бодоод бас яг нэлээ хитэн тийм болсон битгүүр яг. Яасан. Яг Яа, яс яг ярихад бол эвгүй юм бас болсон бүр ирээ цэргүүмнүүд бас нэлээд болсон яг охтуудын бүр яасан шууд таа зүгээр яриа. Шууд нөгөө нэр мэрийг харуулж маруулсан ч юм уу тийм. Бүжгийн талбайн цаанаас шүү дээ. Бүр үү? Яа, тэгээд би бүр яг үндэ яг ингэдэг нөгөө танийгаа <laughs> дуудахгүйсэн юм. Яг үндэ яг тэр үед юу болоод байгааг итгэж чадаагүй л дээ. Тэгээд би яг ингэдэг бүжгийн талбайн цаас нэг охин ингэдэг арай л ил хулаа байгаа тоххой. Яг ингэ тийшээ би харцсан бэлсэн чи ингэдэг нөгөө ихнээ харуулчихж байгаа за. Зүгээр юм бандажгүй явж байгаа юм уу? Нөгөө палаж нь бүр ингээд мангар юм маш бага юутай доогуура. Тэгээ доороо дотоочгүй юм уу? Харин э, дотоож хажууд нэг палаж нь зүгээр хажууд тийш нь ингээд жоохон Копельник шиг тийм хажууд тийш болгож харьяасан байхгүй. Тэг би ингээд wow what the fuck харж байгаа гэж удаа за. Тэг ингээд нөгөө өхнийхээ царваар харж байгаа гэсэн чинь нүүдг нэг над руу амар нэг тийм comment хийгээд байгаа байхгүй. Тэг би ингээд би бүр хичээд за мөгчнөрөө хараад хөшин тэрийг хараа тэрийг хараа гэсэн чинь мөгч yes та. Чи өөр одоо ч улаагаад байна шүү дээ. Харин тийм тэр үнэхээр яг эвгүй байсан. Яг тийм цараг болохоор ч гэсэн. Гэтэ бас арай л амар уу те. Э, яг наачин блэг бүр чикен супер хард ёо. Гоё юм те. <laughs> Зүгээр явж байгаа бас тийм харчна гэдэг. Ив дэрний сони юм одоо тэр уул айгуу гоё соёлтой залуучууд байгаа байхгүй юу? Тий айгуу соёлтой залуучууд байсан. Мөнгөтэй тэгсэн чи хоолн дээрээ хоёр яочр хийгээдсэн Нэг очирвчсэн хоёр салаатын гот хоорондоо хилдэж шатсан. Хоёр очирвчсэн ингээд. Тэ яг тэгээд мөнгөтэй ч мөнгөгүй ч бүгд өлссөн үедээ тэгэл <laughs> хоолны төлөө. Тийм юм бас байдаг. Гэхдээ бас одоо тийм амар өлсөхгүй л хөт ямар тий. Гэтэ яг тэр өлсөний юг горыг бол яг амарчин харт өгөө мөгчин бид дөрөв үнэхээр эдэлсэн за яг бүгд хоолнд очирсан бид дөрөв тийм комеди яриад байдаг. Амарчин ч нөгөө готарант дороод яг амар оргил дээр байсан шүү дээ. Карьерийн хувьд тэгсэн юм тэгээд тийм байх юм үү? <laughs> Хинч зүгээр бид дүрийг сонсож байгаа юм байхгүй за. Бид дүр хамаг бэстэй ярьж байгаа. Тэгээд нэг 10 идэхэн хүмүүс тэр урд дур зогс сонсож байгаа. Босд нь бүгд хоолн дээр очрилж яадаг нас. Комедиг үзүүл бүрэл тэр үед бол хүмүүс нөгөө нэг ингээд э, бас яг тэр зохимч яг тийм орчин бас аяж бол Би бас араас нь бидний араас Colors гарч ирж байгаа. Colors ч мангар гой амтлаг шүү дээ. Тэгээ яг Colors хүртэл айгуу тийм Colors-ыг хүртэл хүмүүс нэг сонсохгүй дээ. Сүүлд яг Lumino Oka энэ төр дээр л яг дөрөвд юм л. Lumino-гийн нөгөө нэг э, бааж ах гарч ирэнгуутаа анхаарал харангуутаа хөөй анхаа энэ анхаа энэ хөтлөгч хийж байгаа мó гэдэг хөхгүй тайсан дээрээс гүү гэсэн чи тэгээ энэ хөтлөгч байгаа бос юу хийж байгаа гэж шатаас тээ шууд явж байгаа мó гэсэн чи тайсан дээрээс тэгж шээ гос гусаа ичлэгнэс тээ Тэ би бас хоёр одоо энэ өнгөрсөн жил тэрний өмнөх 2 жил одоо энэ ч 3 тудагаа болж байгаа хаа. Тэр хоёр дээр хоёулын дээр нь бас комеди э, хийсэн л дээ. Тэгээд ер нь бол комедид бол айгүй ээлгүй тайз. Тийм байлээ. TV бол. Тэгээд шинэ жилийн ер нь тайз одоо гэдэг энэ тентхийн ер нь юм байгуулах хамт олон тий төрсөн өдр мөдр айгүй хэцүү гэдэг чинь яг хүмүүс бас ингээд нэг комедиг зүгээр ирээд нэг юм алилагч үзүүлбэр гэж боддог юм шиг. Ямар ч газар болчдаг те. Тийм. А тэр чин хамгийн за дуучин бол ингээд өрөөнд ганцаархан байсан ч дуугаа ингээд яг гоё дуулан те. Тэгэхээр комедиан бол ингээд яг хүн сонсохгүй л бол тэр чин утгагүй байхгүй. Галзуу юм шиг шааж байгаа байхгүй те. Тэгээд бүр үнэхээр тайзан дээр яг ингээд одоо ингээд <clears throat> а одоо юу гэдэг нь төрсөн өдөр би нэг төрсөн өдөр дээр яриад Ер нь төрсө өдөр дургу болсон гэж. <laughs> Найзынхаа төрсө өдөр дээр ирээд ярьчих мэрчих тэргээд. Тэг яаж яах тэр нэг ингээд э, тэр нэг юм лаунжийг ингээд тэр чигээр нь төрөөсөлтсөн заяа. Тэг амар хөөрхөн охин бохгүй юм. Тэгэл тэг ер нь амар олон эрэгтэй найз мэдтэй. Тэгээд тэр үед яг нэг тэр яг тайз нь яж хат мангар хол дундаа юм бүжгийн талбайтай. Тэгснэ ингээд тэр бүжгийн талбайхан цаана ингээд юм ширээ лаунчны ширээ диванууд байгаа. Тэгсэн тэрнийхээ хамгийн тэр цаатлын захын Тэгээ оныг ингээ бүгдээр ингээ тойроод одоо тий тэн дээр ингээ суудсан. Тэгээ бүр ингээ бараг 50 метрийн цаанд ингээ би ганцаархнаа тайзан дээр бүр ингээ Тэгээ яж ах микрофон нуцтай ингээ би ойртож чадахгүй. Тэгээд ядж яхад нөгөө нэг төрсөн өдрийн эзэн чинь юусоо яг нэг амар анхаардаг гол нь анхаарал нь өөр дээр нь байх хэвээр. Комедиан ч юм болохоор бас тэрнтэй нь тэрсэлтэй байгаа байхгүй бас өөр дээр би намайг хүмүүс анхаарч иж ойлгоо шүү дээ тэр чинь тий. Нэг тийм одоо анхаарал булаацалдах гэдэг гадаа ч угаасаа л энэ үзүүлбэрийг ойлгохын тулд тэр үгийг сонсч иж ойлгож иж тэр чинь үйлчлэх байхгүй. Тэгээд яг үн тэнэг тэгээд сүүл рүүгээ заа заа тэргээд аа тэгээд яг яг үндэ тэр нөгөө мөнгөний ах бүр үн тэнэг санагдсан мэлээ. Яг зүгээр яг сэтгэлцэн хувьд ингээд нэг юм зов зовсныхоо төлбөрийг төлбөрийг одоо авдаг гэх юм уу? Ямар ч тийм гоё Тэрний оронд зүгээр комедигийн хат айзан дээр ямар ч мөнгө мөнгө авахгүйгээр зүгээр гарах нь хамаагүй таашаалтай. Аимшигтэй сасч шинэ ч юм. Амар амар. Тэгээш нөгөө сая Нэг чинь тэгж л юм. Би тэгж исэн. Сая өнгөрсөн шинжлэр аа дуудагдаж очиод тэгээ ингээ ярьсан. Тэгсэн чинь хамгийн гол нь нөгөө бас яг юм нөгөө үзэгчид нөгөө тайц хоёрны тэнэг хол нүсэр хол заяа. Тэгээ нөгөө нэг хүмүүс нутх тэр ингээд юм нэрийнхаа зайгаар ингээд ингээд игнээ болоод ингээд хоёр игнээ болоод ингээд суудсан. За. Тэнгүү чин би ингээд мангар хоол байнгут тэр игнээний чи хамгийн цаанагаа хүн бүр нааг бүр сонсохчгүй баг ирсэн ч гэж мэдэхгүй байгаа заяа. Тэгээ наатли игнээний нэг дөрвөн хүн л намайг нэг анхааруул анхаарч байгаа. Тэгэл байж идэл чи нөгөө нэг тэр чинь хамт олон шүү дээ. Голоос нь шууд за төлөө ингээд урд хаа явуул юм уу гэдэг ингээд орилж босчихж бүр би бүр наан бүр <laughs> за явуулчихаа тэгээ ярья. Яг нэг юм бүр айгу тэгээ яг үнэхээр яг тийм сэтгэл зүйн сонин хинч нэг дарамтлаг үл тээ. Хинч нэг одоо зайл гар явуулж хүн зовдөг ах. Тэгээд тэгээгүй мөртлөө ингээд яг нэг тийм биеийн хүлэгч нарын нэг тийм мэдрэмж үүдэж нэг мөнгө авч яхад ингээд тэнд ерөөсө таашаал аваагүй байхгүй ер нь бол ямар ч таашаал аваагүй тийм ингээд сэтгэл зүй би юм ахгүй дээр ерөөсө бүх юмар ингээд 100% хохирчод ингээд төлбөр аваад ингээд гарах болч өгнө хог юм бид мэл тэгээ би өстэй дахиж ер нь бол 100% хохирчод төлбөргүй гарахчаал бүр навштай бүр навштай Бадрал хаана ярьж илаа. Би яг нөгөө нэг тус найзынхаа гуйлгаар нөгөө нэг баар нэр. Тий, night club нэг Зайс хилийн night club чиглэл Леон билүү те. Леон. Леон. Тэрэн дээр очиад Өдөр нь амаржингийн сургалтын дээр шаасан. Тэн дээр айгүй гоё байсан байхгүй хүүхдүүд айгүй хөөрхөн хөтж аваад. Тэгээд яг сургалтын дээр нь бас комеди хийсэн юм даа. Сургалтынхнийх нь халуун дээр хийсэн байхгүй. Бас буйлдаар. Тэгээ оройн нөгөө юу яагаад тэр үед чинь тэгэл туршлагал олдчихвэл хаана хамаагүй ярьж байгаа юм. Тэг тэг. Тэгэл оройн тэр нөгөө ёон дээр ярьсан чинь хэст байхгүй зү баг хөөгдөж бас тэгээ хөө баг хөөгдөг л дээ. Гэхдээ яг тэр үед би яг чадвар дээр бол нэг нэг төвшин нэмэгдсэн л дээ. Яасан гэхээр зүгээр хинч намайг хүлээж авахгүй би сэтэ дуустал ярьсан байхгүй. Тэгэл хамгийн хэцүү юм нь яг юу байсан гэхээр яг Батагийн дөрөвний төрсөн өдрийн хэрэгцээ зөрчилдөж байгаа гэдэг чинь тэнд байсан хүмүүс зүр бүжгэлж исэн, зүр савж исэн. Тэр үед зогсоор намайг дуудсан, зогсоосноор намайг дуудаа шатсан байхгүй. Тэгэд микрофон амар хэцүү яг өмнө нэг залуу нэг ямар ч хилээ нэг залуу дуулаад байсан. Тэрнийх нь яг хоолойн таарс нэг амар шингэн маш өндөр ингээд мангар сөний юм өндөр юугаар сонсогдоод тий. Тэгээ цаана ингээд байнга бит яваад гом дүфэн дүфэн дүфэн дүфэн. Бүр тэрийг аваагүй. Би DJ-гээс ингээд авчих гэхээр ингээд нөгөө юу яахгүй энэ авж болдгоо тэр цаанаас ядаг нөө нэг клабийнх нь яг том юуных нь юу гинэ хөгжим гинэ. Тэгээ би ч нөө нэг хоёрхан opening line тэр хоёроо жоо бүх жок эхлүүлдэг гэсэн аахгүй. Тэгсэн чинь хоёр opening line хоёлаа тэр хоёрыг ингээд хөгжим авчих авчих гэдэг тэр золиослогдчихж байгаа за. Тэгэл яг ярьжсэн чинь нэг бүдүүн залуу ирснэ булчингаа харуулсан өө бүү хөвш боо гэгээ өө хөгжмөө тавиач өө гэ булчингаа харуулсан шээ. <laughs> Тэр залуу хийлэн шаттай. Тэгсэн чинь нэг юм хөлөрсөн юм нэг бариу хувцтай хүүхэн ирснэ тэр доороос одоо буучих одоо буучих гэх ингээ над руу шивнэ шагаа за тэгэхэр нь би за би ядаж энэ ярьж байгаа юм дуусах чаа буу яг нэг тийм хүн буучих гэхэр нэг буухаад явчихтай нь биш тэгсэн чинь яг урд байсан нэг хэдэн зохион байгуулагч залуучууд юм шиг яг манай тэр одоо ретрактийн л зохион байгуулагч нар юм шиг тэд нэр үгүй гоё гоё бити буу мог алгадчихсан байхгүй тэр нэг 10 10 хэдэн залуучууд байсан. Тэгээ яг миний яриа дуусгын үед бол яг тэр залуучууд яг гурвал үлдсэн байсан л тэг. Үнэхээр анхаарал төвлөрөхөд хэцүү. Бүгд үнэхээр э, тийм нэг хоорны болцсон үзэгчт нь аягүй хэцүүсэн. Тэгээ угаасаа яг тийм байдал л ихсэн. Гэхдээ яг ер нь бол нэг нэг удаа ч юм уу тэгээ нэг тиймэрхүү байдалд ороод үзчих хэрэгтэй байна. Тийм шүү дээ. Би тэндээс зүгээр гараад таксидад явж байхад зүгээр UB comedy-гийн тайзан дээр яаж ч бүтлгүүдчихсэн тэр бол үнэхээр гэрте байгаа юм шиг байт юм гэж бодсон. Тэндээс хүмүүс нь угаасаа бүр ингээд хөлөрцөн. За би бүр анх ингээд ороо зүгээр яг Жоко юу ярих юм ярих гэж сандраа суужчихд нэг хүүхэн надад бараг хөвтөд хэлсэн за бүр ингээд ийм амар юм бариу ус яг яаж тэгж амар норцсон. Тэгээ би өнөө нэг касны нөгөө нэг өндөр сандлууд байдаг шүү дээ техникний. Тэрэн дээр сууж хат ингээ хажуудлын сандал дээр суучаад бүр ингээ над дээр ингэж наалж хөвтчээд хүнтэй юм яриад байгаа за бүр. Тэгээ эн чи бүр чи ер нь хүүхний тэнгэртэй юм шүү. Үгүй ер нь тэгээд аа. Ингээ ингээ соронцлогдоод ингээ татагдаад ингээ бадрал руу унаад. Үгүй тэр чи угаасаа хинтэ чамаг явахд бэлэн болсон байсан юм байна. Тэгээд яа үнэхээр арга байсан бүр яа. Яг энэ дээр яг э, нэмэт хэлэхэд бол нөгөө угаасаа бидний энэ хийж байгаа яг энэ комеди одоо тий яриа гэдэг юм чинь бол яг анхаарал 100% шаарддаг зүйл тий. За дуу дуу ч юм бол ингээд тэр хүмүүс цаана архиан ундгалнуу, бүжгэлнүү, дууга дуулж л байна тий. Тэр бол зогсохгүй байхгүй. А яриа бол ингээд яг хүн сонсохгүй бол тэр чинь ямар ч юу хүчгүй болчихгүй. Ямар ч үйлчлэгээ байхгүй тий. Тийм тийм учраас одоо яг энэ байгуулах хамт олонны шинэ жил тий. Төрсөн өдөр одоо юу гэдгийг ямар нэгэн GCI уулзалт гэдэг юм даа. Би GCI дээр бүр суух шаас бүр новш. Тэгээд бүр новш заяа бүр. Тэгээд Уу яг тэр тэр тэдний буруу байхгүй л те. Зүр гол нь тохирохгүй байхгүй юу? Яг тэр комед яг тэр хүмүүс чинь комеди үзье гэж ирээгүй байхгүй юу? Өөрсдөө гайхуулаач гэдэг юм уу те. Эсвэл өөр хэрэгтэй те. Тэгээ өөр хэрэгтэй. Одоо шинэ байгууллага хамт олонны шинэ жил бол тэд нар бол жилжингээ ингээд ажилласан те. Байгууллагынхаа хамт олноор ингээд сайхан баярлаа те ингээд нэг арай нэг шал өөр би энэ руугаа анхаарсан байгаа шүү дээ тий. Одоо эсвэл нэг хүүх юм хүн руугаа ч юм мэдгүй. <laughs> Тэгэхэд бүр ингээд идрээ хүртэл хөөгдөд буудаж байгаа байхгүй. Тий, идрээ хүртэл. Гол нь тэр юу бол өөр. Тэгэхээр комедиг яг жинхэнэ утгаар нь үзмээр байвал яг комеди клубд л үзэх хэрэгтэй юм лээ. Тийм. Тэнд л яг яг болно. Аа тэгээд яг хамгийн гоё үзүүлбэрүүд угаасаа яг үзье гэж хүсэж ирсэн хүмүүс Тийш хамгийн гоё тэр ариу одоо тийм үйлдэл гардаг. Тийм тэр яг тэр гоё одоо яг үзэгчийн гоё таашаалыг болсон байдаг л та. Түгээс үзэгч ирсэн хүмүүс чинь одоо жишээ нэг л одоо би тайзан дээр ингээд юм ярьж байхад яг миний яриаг хамгийн гол нь анхааралтай сонсож байгаа нь байгаад байгаа байхгүй яг. Тэгээд миний ярьсан юм энэ нөхөр ийм юм яриад ийм юм яриад ингээ хэлжлээ эс та гэд инээд нүрж байгаа байхгүй юу ер нь л тэгэхгүй бол ингээд мань дөрөв юм яриа байж хад одоо ингээд хойно хатна юм яриад байл яг би дөрөв хатна 1000 хөгжилтэй мөрж хот мен дөрөв ингээд чихэн чихнэж жогор өнгөрөөл явчих шүү дээ. Ер нь анхаарахчгүй шүү дээ. Тийм учраас яг ийм элдэн ханзын тийм шинжил минжил рүү ерөнхийдөө бол би бол цэг тавьсан гэхгүй би ер нь ормоор үү байлээ. Night club бол хамгийн аюултай юм байлээ. Тэгээд Батагийн дөрөв ярьсан шиг төрсөн өдөр нэг хамгийн гол эднэр чи юу болох байгаад байгаа хэрэг хэрэгцээ нь өөр байдаг байхгүй тий. Нэг нь ингээд төрсөн өдрөө тэмдэглэж найзуудтайгаа ингээд анхаарлыг авах гэж ирсэн байдаг. А нөөтөн болохоор хоорондоо бүжиглээд бүр ингээд бут авах гад байдаг. Гэтэл нэг багийг гарчаад юм яриад байдаг. Тэр яг буруу нөхцөл бол буруу л байт юм л. Тэгээ сая нэг шинэ жил дээр болохоор бас гайгүй явцсан л та. Тэрэн дээр би ихтэй амар айжсан. Яг нөгөө э Томсон Томс дотор хийгээдсэн. Тэгээд олон охин компаниуд байсан юм шиг үлээ. Тэгээ хоорондоо айгүй тийм нөгөө нэг хоёр ийм урт игнэ ширээ хийцэн. Тэгээ хоорондоо ерөөсөө нэг тийм танихгүй улсад болохоор айгүй бишүрхүү юу <laughs> байсан бохоггүй. Тэгээ тэр хөтлөгч залуу бол ингээд бүх юмыг үнэхээр авч явж байсан за ингээд бүжиглүүлээд нөгөөдөлгээ загаараад иргээд Тэгээ бид энэ 3 цаг хүлээж иж комеди хийсэн байхгүй. Тэгээ яг 3 цаг хүлээсэн гэхээр бас нэг хүний ач хариулах гэж тэнд явж байсан учраас тэгээд яг тэрийг хүрх гээд тэнд байсан. Тэгээ гарчаад ярьчаад бууж яхад яг хүмүүс өө ийм байсан бол энийг эртгэн гаргахгүй тийм арахгүй аюу гой там тамирцаацсан байсан бас. Айгу болдго юм байл. Зарим хамт олонны болох тэр нөгөө ер нь бол ингээд дийлийнх нь Юби комедиг мэддэг ч юм уу тийм эсвэл комеди клуб ирж үздэг яг тийм хүмүүслэх тэр яг за юби комедиг ингээ тэнгүү шууд ингээд л шууд хажуудах хажуудах гэдэг татчихдаг хөх юм хөх юм хүн юм ярих чинь тэнгүүд нөгөөдүүл нэгээд анхаар сонсоод тэгээд яг тиймэрхүү тохиолдол ус нэг хаяа гоё болох тохиолдол ус байна ганц нэг тэгэхээр нэг юби комедиг анхаарал татсан ирнэ ингээ бадрал гэдэг яг мэдхгүй баг гараад ирдэг шээс яа наач бас надад амар эвгүй байдаг шиг бэлцэн үнд харилцаа адилгүй байдаг тийм Аа. Ер нь яг адилхан материал хоёр өөр гэдэгтэй ер нь нэг материал нэг бол өөр өөр хариулт авдаг гэж юу? Тий, үнэ үнэ. Тэр сонин шүү, тий. Тэр их олон юм нөлөөлж байгаа. Нэг өдөр инээч нөгөө өдөр инээдэг үү? Яг адилхан юм аа. Өө, комединых нь ирч хүч байгаа, ярьж байгаа хандлага байгаа, биеийн байдал байгаа. Заримдээ бүр яг үзэгчдийн нөхцөл байгаа. Онгод орсон юм шиг аваад байдаг шүү дээ бүр ингэ. Тий бүр ингээд үг хэл болгон одоо үйлдэл болгон бүр ингээд яг тэр жоктойгоо зөгцөөл бүр тэнд байгаа хүмүүсийг бүр ингээд бүр ингээд Сум шиг ороод. Бүр ингээс гой ингээс сүршил сүршилдэг байхгүй. Заримдаа болох төр бүр яаж чичээгээд бүр яаж түлээ те нэг хатсан басаа гарах гад нэг мяга түлээд нэг хэцүү байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг энийг л хийжүүлдэг гой болох гэдэг даа л гээд үзээд идэг тэгээд бардгууд яг нэг тийм сонио үеуд бас байдаг. Тэгээс бүр л яг юу нь болохгүй яг яг л адилхан. Тийм учраас комеди одоо stand up comedy чи entertainment-ийн хамгийн хүнд хэлбэр гэж байгаа шүү дээ. Маш төв. Тэр нь хөдөлгөөн дээр бас э, айгу юу адил нэлээ тий. Айгу мондог хөтлөгчнэр гарах гэж бодож юм би бол юм да. Яг тайз тайз мэдрэг тал дээр бол амар давуу талтай байна. Тийм яг тийм нөхтлөгч бол айгу гоё бах. Гэтэ яг чөлөөтэй нэг тийм нэг уламжлал хөтлөгч нар байдаг. Тийм хөтлөгч хийхийг хизээч хизээч хүсэхгүй байна. Бүр яг үнэхээр аимшигтай яг. Би сайхан тэр тэр юугаа яагаад ингэн нэг баахан шүлэг уушаад нэг юм хөтлөг нэг юм хөтлөгч байдаг штэ. Тэр бүр амар би хизээч тийм чадахгүй хаа бүр ёо. Тэр одоо хором найрамч дүүрч одоо бусдын шинжил минжил нэг тиймэрхүү юм гэлгөр манайхан хүчээр тийм болгоо ийцсан байхгүй юу? Ер нь шинжил дээр ямар ч тийм өөрийн болоосон шүлэг унших шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс угаасаа зингэлж явна шүү дээ. Тийм хайф фан л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэр цаг хөрөнгө хоёр хүн амьдралаа холбоод энэ чинь уламжлалттай зан үйл үлдэж байгаа тохиолдолд бол яг хөө тэр сайхан шүлэг юм үлэгээ хэлээд эн чинь хүн амьтанд өрөөгөөд ингэх хэвчтэй шүү дээ. Тэр шинэ жилээр одоо тэгээд нэг уянгуулаа шүлэг уншаал өстой. Бараг л дарга нь та бараг ийм сайхан уучраас энэ сайхан хүмүүсийг авч явж яаг нэг манай миний даргал гэдэг <laughs> хөдлөгч нь хөдлөгөө дарга руу нь хэлдэг наа л тийм. Ер нь тэгээд их ямар шаардлага байхгүй зүгээр л хайф фан л байх хэрэгтэй байхгүй шилээтэй тий. Тэгвэл харин тэр чин баг амар гоё хөрөнгө. Тэр хүмүүсийн зугаа зингэл бүр гоё хүч нэмэх байхгүй тэр. Саяар манайх юуаас авах манай компани тэр евро нэг шинжил нэг газар очиад түр шинжил хэмжилдэг гэж бодсон аахгүй. Зүгээр анаастаа дахиад идэл тэгээл бидний цуг үлснэ шүү дээ. Нөгөө дахиагаа идэл эсвэл нэг хідэн газруудаа цуг орж хідэн нэг номер юм шиг юм хараад зураг дараалаад тойр цуу сууж байгаа жоох ууж байгаа явах уу гэсэн аахгүй. Тэгж шинжил хэмжилмэргүй байна гэн гутаа дүүл идүүлээ юу вэ? Зүгээр евро явъя гээд. Шинжил идэг ив дэр хийчихгээд тэгж ясаахгүй. Тэгэхээр амар шал өөр байгаа байхгүй юу. Яг нөгөө нэг э, одоо байгаагаас юм дээгүүр зин дээр орчиж байгаа байхгүй юу. Тэгвэл арай сонирхолтой, арай нэг гангуу хүмүүс хараач гэдэг юм ингээд капитал. Тэгээ арай чөлөөтэй тий. Тэгээд шинэ жилийн явц тэгж хийжсэн. Тэгж мэгж хийвэл хамаагүй дээр байгаа байхгүй юу. Чөлөөтэй. Тэгэхгүй нөгөө анаастаа л дахиа нөгөө л тэнэг хөтлөгч, нөгөө л тэнэг хитэн э, яг нэг дунджаас доогоор дуу муунууд хийдэг хамтлагууд энэ төр ингээл ингээл нэг жил болгоны нэг тим юмнууд бол 12 сард баг манай монголчууд ярэ өндөглөнгөө алддаг тий. Анаслаа тий. Баг өндөглөнгөө алддаг шүү дээ. Анаслаа дахиад эцэр байна. Бас чангалтай. Тий, одоо тэгээд улам залуучууд өөр юм хүсэж байгаа л да. Тэгэл өөрсөлтөл өөрсөлтөл явна л да. Тэгээд танах ч байгууллага хэдүүлээ орсон тэр ив рүү. 8 л орсон баха. Йоо, 8-ыг 150 гэдэг чинь 1200 доллар. Ядгаж бодох тийм бүр гол харлаа тийм жилд нэг л удаа шинжил хийж байгаа л та. Аха. Чи тэгээ ядаж пүүси харж байгаа. Тэгээ чи эргээд зөөнө. Бадралшиг. Хааж очсон нэг заавал бадралт нэг юм октод нэг юм аа ингээд үзүүлэх юм уу ингээд бас өгжийдэг юм билээ бас би ханзарсан. Вау, тийм үү? Тийм, бадрал тэгдэм байх. Би бол тэр тэр өдөрлөлтөө яг энийг бас ярил таард идэхгүй заяг аль хэдийн аль үтгэмээргүй юм дээр нэмээд ярихад яг нэг охин нэг хувцас чи бүх салгатаа шахаад тийм үү? Аа. Нөх хувцас хөрөө дүүрэн ингээд эмхтэйчүүд палаж солж байгаа хөөе. Тийм учраас би одоо тэр хувцас хөрөө оролттой байна шнэ. Нойлын гадаа ингээд өмдө солж байгаа хөөе. Тэгсэн чинь нэг өхөрс нэмийг ингээд бандаж нэр алгадаад идэв. Энд чинь согтуу байсан юм. Согтуу Амар хөрх охин байсан задагтай. <laughs> Алгадаад тэгсэн чигээ мөгчин ингээд өөх юм байлаа. Чингүнээ энэ төр харсан за тэгснэ бүр ингээд намайг шоолоод за. Тэгээд эн чи бандажтайгаа шаачтнаач тэгээ намайг тэгээдсэн зэ. Тэг би яг гарч ирэх нэг хувцас солилцоо дууссан байсан чи нөгөө түрний ногоон бандажтай хаана байна гэдэг за. Тэрийг нь хараагүй байдаг. Тэг би ингээд гүрийгээ за тэгсэн чи ингээд нөгөө нэг намайг мэдээд байгаа юм л та цаагаараа. Тэгээ би ингээд нөө нэг угаасаа тэрнтэй явж явах надад мөнгөч байгаагүй. Би угаасаа ядарсан харьж амархын төс болсон байсан. Тэгсэн чи нүүдл ингээд мөнгөчнөр үжиж ирээд ингээд мөнгөчин авч явах. Тэгтээ амар хөөрхөн хүн байсан юм. Яг яга бит хоёр төч ирээдсэн. Тэг мөнгөчин явгал тэг мөнгөчин чи нөө их нэртэй байсан болохоор би мартсан би мөнгөчин гэж чи баг явуул явчихгүй да гэснээр. Хол баримт хэллээ. Дараа нь дараа нэрээ мачи их нэртэй гэсэн чи өө нэртэй шүү sorry мэн. Тин ч ер нь crazy болд юм лээ гэж. Би бүр EV-г сурталчилж яадаг шаасан дараа. Тэгээд дараа жил бас нэг тийш ичвэх амар хүмүүс ингээд явах зориг нь өөр болчихсон шүү дээ. Харин дээ. Цангасан хүмүүсийн цуглаан боллоо шүү дээ. Цангасан. Гэтэ мөнгөтэй байх хэрэгтэй л дээ гэж. Тийм хүмүүсийн бас нөгөө хүлээлтийг амар өндөр тавьчлаа л та тий. Тийм тэгээд Тэгээ дараа жил оронгуудаа пүүс хүмүүсийг харахгүй те бүх сагсан дээр нь алгахдахгүй тэр хүмүүс чи айгүй сэтгэл гутралтай гарч ирж штэ. Надаас мөнгө нэхэшээс. Бадрал ч татлаа шахаад. Тэгээ гарч ирж. Цааж авъя. Би ногоон бандаашаа өмсөө очсон штэ. <laughs> Кивигийн нөгөө нэг э, хийх гэж үдэж штэ. Намана. Аа за. Тэр ингээд э, нөгөө атом молекул болсон аахгүй. За. Атом нөгөө хардаг. Атом молекул тид энэ төр гэж мэгэл Тэгэл би нэлээд шигсэгцэн байж байгаа. Атом молекул гороо гэдэг тэгэхгүй. Тэгсэн чинь яг нөгөө нэг кивиг навны гэж навад миний хүзүүн шилүүнс татдаг байхгүй юу? За. Хөхрүүгээ. <laughs> Би тэгсэн чинь нэг залуудаа тэрэлцсэн байхгүй яг төрөлөө тэрэлцсэн. Тэнгууд толгоогоо уус гэдээ татцсан. Тэгсэн чинь цаанаас нэг залуу орж ирэнгууд тэтэртэ тэрэлдэнгуудаа тэгээд би хасагдаа шээс нөгөө залуутайгаа. Ачиг батраа. Би тэгээд шууд тийшээ нөгөө залуугаа шууд жигээд очицсан бол тэгээд уул нь цаашаа ингээд гоё явчихсан байхгүй. Тэгээ би тэр ингээд хөндөнд толгоогоо наач байсан. Яг явчих байсан байхгүй юу гэдэг чиг ямар утгаар хэлээд байгаа юм. Чиг аль утгаар нь явах гэдэг. Молекулаараа ярьж байна. Аа. Яг оо ядаж нэг тэмрэгшинтэл ярьж ин л нөхөртөө ярьж байна. Молекулын молекулын тэмрэгшинтэл. Тий угаасаа тэгэж. Тэр жиг харансаад идэх байхгүй. Наваа татсан штэ. Өө нөө гэ би толгоогоо угаж хамааг сонгосон юм байна те. Уул наваа сонгосон би тэг толгоогоо даа. Залуудаа үнэнч байх гээд. <laughs> Тэ альчгүй толгоогоо сугасантай их харамссан л та. <laughs> Сугассан та. Шигдсэн байдаг шээс. Хитэ хүмүүс ч гоё шүү. Хитэ үүдээ таттай байлээ жижиг мэтэй зураас юу гэж. Өргөжлөлтэй юм байна. Тэгэл гараад нөгөө ажлынхан дээр очсон чи ээ чи ста нэрээ үнэн адуу гэж. Адуу яа. Яах надаа тэнгэвдэг тэрвэтэд исэн гэл. Нэг бодож байгаа ч бүдэрийг харахаар дөрөөр болтгоо. Студийн залууг тарихгүй залуу. Залууг харахаар дөө. Энэ подкаст ер нь Ивийн тухай подкаст болж байна. Ивийн тухай сурталчж байгаа болж байна. Ивд болсон явдлууд нац тий. Яаж ч дөрөв хүний хоёр нь очсон байдаг нэсэндээ. Тэр түрүү чи юу ярьж чадлаа? Гоё хөвжөлтэй сэдв байсан. А тий гурав нь. Нэг нь очоод яагаад намд руу ер нь сонсож байгаа хүмүүсээс ч гэсэн бүгд очсон чид очаагүй шүү. Би гадархагдаж шээ. Ер нь тэгээд нөгөө би яг мөнгө төлж очаагүй л дээ. Шинэ жил бас нөгөө комединий хуваар л очсон юм шүү дээ. Тийм комединий хуваар. Тийм. Тэгэхээр юу ч найзуудаасаа шоудч мауддаг шүү дээ. Чи тэгээд хэдийн э, цалин авсан тэндээс? нууц шдэг шээ. Нууц шдэг. Нууцын зэрэглэл. Асуучтай. Бизнесийн нууц шдэг. Мөгчин бит хоёр. Тэр мэрийг хэл хэлээд хэрэггүй л хөтэй. Тийм. Бит хоёр бодлыг хэлчихээ за 50. Яг 50 50-ыг л авсан угаасаа тайз олдож ивэл мөнгө олдож доллар л үстэй гэх юм уу 50 50000 төгрөг. Тэгээд тэрнийхээ барыг ихэнхээр нь таксидж очсон байдаг. Шордгийн мөнгөөр явсан. Аав л та. Бит хоёр бол тэгээд яг олдож байгаа юмны боломжоор л явсан байдаг л та. Тий яг хөө эхэндээ комедианууд тэгээд тайз голно гэдэг бол бас тийм шүү дээ. Э, ер нь байж болохгүй л асуудал. Ер нь одоо ч байж болохгүй. Ер нь хизээч байж болохгүй. Тийм. Тайз олдчлаа гэвэл тэгэл гарч лах хэрэгтэй. Бид нар чинь яг тийм одоо юу гэдэг яг хөтлөгч тий одоо шинэ жилээр нэг хаа хамаагүй дуучт мууч хөтлөгч болчтой шүү дээ. За. Аа яг мөнгө мөнгөнд нь бол тэгж байгаа л да тий янз бүрийн шоу моо зохион байгуулаад аа бид нар болохоор яг одоо яг тэр орон зайлуу бол ер нь нэлийн орох бах л та. Одоо сүүлийн үед бол идрээ те хар төгөө идргээл би яг ганц нэг хоёр найз мэдсэн байгууллага дээр тэр яг яг гоё баталгаатай гэсэн юм дээр олыг хөтлөгчөөр яг оржсэн. Гэтэ хөтлөгчөөр бол үнэхээр фейлдчихсэн удаач байгаа. Тийм тэгээд яг гэхдээ яг комедианууд бол ялчгүй яг сайн яг хаа илүү туршлагатай. Одоо би чинь 7 хоногийн за доотлон 5 удаа тайзан дээр гарч шээ. 4-5 удаа. Ахаа ямар нэгэн байдлаар гарч байгаа. Тэгэхээр чинь тий тэгэхээр чинь 300 бараг 300 удаа гарч байгаа юм. Жилд 300 ч юм уу мэд чи мэдгүй. Комедианд бол яг тэр нэг түрүүний ярьсан шиг тийм хөтлөгч болдгоо маа гэхэд үзэгчтэй айгу тийм гоё байнга. Үзэгчтэйгээ харьцаж амьд мэдрэмжтэй байхгүй тий. Үзэгчдийн яаж хариу үйлдэл үзүүлж байгаа дээр ажиллаж яг тэр нөгөө хууч хувьчлагчнэр дээр байдгүй юм дээр байхгүй. Тий. Тэр нэг айгу даватаад. Би нэг оюутан бахта нэг удаа зориглоод нэг төсөлтийн баяр хөтлөх болсон. Йоо. За. Тэгээд нөө би өөрөө нэг 2 өлөө 3 даа хүртэл 4 дэх курсийнхнийг төгсөж явах сургуулийн гадаа нөгөө нэг нэг охинтой тэгээд хөтлөгч хийсэн байхгүй. Тэгээд нөгөө сайн байцгаана уу эрхэм юу гэдэг эцэг эхчүүд ах эгч нар дүүнэр аа гэж хэлчихэж хагаад сайн байцгаана уу эрхэм дүүнэр аа гэж. Нөө <laughs> төгсөсөн гараач үстэй пэр гэл наа угаасаа 2 3 даа хүрсэж мэдчихэж төрөөс. Яг нэг яг нэг бүгдийг аав эсэд нийлүүлээ бүгдийг сайн байцгаана уу эрхэм дүүнэр аа л гэж шаасан юу идэл юм засах хэрэгтэй. Тэгээ яг тэгэл инээлтэл бүр ингээд таарж байгаа юм чи. Тэгээ үг мүг аим артаад аим шигтэй. Тэрнээс өмнө би нэг яг их сургуульд оронгуудаа би нэг амар зоригтой болсон. Тэнгуудаа визагаа захиалах гад оюутны зөвлөлөөр орсон чинь. Оюутны зөвлөлийн танилцах үйлчлэгийг хийнэ гэд ярьж яах юм. За. Тэгээ хөтлөгч хайж юм байж гэсэн чи би амар тэнэг. О би олчих шууд тэгээ хэлээ шааш тийм тэгсэн чи өчөж чадах юм уу би чадна гэдэг тэгээд хөдлөгч хийсэн шүү дээ. Йоо. Тэр бол миний амьдралдаа за одоо ингээд магадгүй одоо юу гэдэг откыг сонсож иж магадгүй галчгаа гин гэсэн <laughs> уучлаарай. <laughs> Тэр танилцсан хүчийг сүрүүлсэнд уучлаарай гэж үнэхээр новши хөдөлтөөсөн. Төсөөлж байна. Аимшигтай. Би би бас яг амьдралдаа хоёр удаа хөдөлсөн нэг тим юм бол үнэхээр тэгээд хойл амир адилхан туршлагатай. Яг тэ тэгэл хүний зовлон бас цааш явуулах юм да. Би сургуулаа нэг хэсэг хайцсан байж байгаа ирдэг байхгүй юу? энэ багш намааг ингээд айгу тийм тусалж дэмжиэд ангийн дарга хоёр тийм тэр хоёр нөө нэг маа тэнхми 20 жил болгож байгаа гэдэг нөө айгу тийм том профессорууд ирнэ өдрлөг хөтлөөд өгөөч гэдэг тэр нь би одоо надад тий сайн хандчих надад их зан гаргаад явах за за гэлцээхгүй тэгсэн чинь нөгөө миний хамтрагч хөтлөгч заяа FM-ийн үлгэр уншдаг байсан охин заа. Тэгээд тэр шүлэг мүл гэж ямар ч гоё уншдیں۔ зүгээр. <laughs> Наа наа наа амар уншин заа. Тэгээд намайг ингээд нэг шүлэг унших хэрэг нөгөөд чинь наа наа наа гэдэг миний уншуулга би нэг бовтсон юм уншаа заа. Яг тэр нэг шүлгийг нь тэгж яг алдахгүйгээр уран цэцэн зээлж уншна гэдэг чинь амар төвөгтэй юм билээ. Тэгээд яг болсон заал нь болохоор мөсийн нэг нөгөө ингээд дугуй заал заа. Тэгээд ингээд баахан проектор нэг гэрэл мэрэл тусцсан. Яг ингээд уртлыг нэр нэг амар юм хүүтэн царайтай нөө том том профессорд суудсан. За би бүр зөв гүйлгэнж өгөхгүй шахс. Зүгээр л бувшуухан дуусаасаа ингээ явцдаг бол гоё л гэж бодож байсан эндээс ёо. Аимшигт үнэхээр аимшигтад орсон байсан. За та нар фейлд гэцүү. Ядаж нэг одоо гэх шиг ингээд нэг юм комеди хийгээд бас юм дадлаг туршлагатай болсон юм бол арай өөр байх байсан байхгүй тэр үед одоо бас тий нэг үе бол хаа харьцангуй ер нь бол нүур хагарсан шүү тий тий тий Манай бэги бол ер нь тайзан дээр айгуу тийм гоё шийл байж чаддсан шүү тэрнийхээ тухай хуваалцаач бид нарт яг ямар Ер нь тайзан дээр ч яг би нөгөө яагаад Ер нь бас нөгөө олон хүний өмнө гарч те ямарваа нэг юм хийж михээс ер нь л айдаг лээсэн л та. Тэгээд 10 жилдээ л ер нь ирээ зэрэг алдчих эхэлсэн л те. Яагаад гэж. Тийм. Тэгээд э, нөгөө 10 жилийн урлагийн үйлчлэг мөслөгт айгүй хордог байсан. Тэгэл тэгээд сүүл рүү тайзнаар гарах айгүй дуртай болсон. Ер нь ямар нэгэн байдлаар яаж л ивэл хамаагүй. Тэгээд би яг 10 жилийн бас нэг урлагийн үйлчлэгийн тайзан дээр нэг фейлжсэн байхгүй нөгөө э, жавхлан Хин хоёр юм блэ. Гэгэн зөвлөлт ором гэдэг дуу байдаг ш. Гэгэн зөв зөвлөлт орно хээ гэх. Тэр дуу би дуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ дуулж байгаа тест яг нөгөө хайдуугаан хоол биш. Тий. Хайдуугаан хоол моолоор ингээд дуулах хэрэгтэйсэн байхгүй. Э, э. Тэгсэн чи яг нөгөө одоо содог ярддаг жок шиг яг нөгөө гур тухайг мартааш ашдаг байхгүй. Хитргийн нөгөө хоолоогоо өөрчлөх дээр анхаарал төвлөрсөн чинь ингээд гур тухайг мартаад Тэгвэр яг ингээ наам гацаад ингээ ай явсаар байгаа л гээд ай дуусан дуустал ингээ гацсан бохоо. <laughs> Дуулахгүй байгаад. Дуулахгүй ингээ яг багш нарын өөдөөс ингээ хараал байгаад багш нараас өөдөөс ингээ хараал. Тэгээд нөгөө ангийн багш л тэнд дуулаад амнаа хангацаал ингээл гэдэг. Би ингээл наам ингээл зогсцоо байж байгаа. Тэгээд ай дуусан чинь би ингээд хайсны ард руу шууд ингээд алхаж орой хөшгний ард руу ороод далд оронгуудаа писта гэшээс нөгөө микрофоноор нэг заалж. Ультра пист яасан шүү дээ давхар давхар бэлдээ зөөр. Нүд болоо. Тэгээ тэрнээс хойш нэг тайзан дээр гарахаас бүр ингээд салгандаг болсон зөө. Аха. Тайз харангууд ингээд хүн хийгээл ингээд амар ингээд ингээд яг ингээд бүр том болоод байгаа юм шиг санагдаад болсон. Яг тэгдэж штэ ингээд одоо яаж байгаа. Тэгэл тэрний чин дараа нөгөө найрал дуу монд явдаг бол Тэгэл дараа нөгөө UB Palace Malasin тайзан дээр бас нөгөө ганц хэрж үржсэн тоглолт Монголтод хүчээр баг зүүцэн чамааг хинж танихгүй чи яагаад их байхгүй маахгүй гэж гарууд ингээл чигтэн штэ чигсээр байгаа л нэг дүр мөрлө оруулаад тэгэл нэг тайз дээр ганц гарсаар байгаа. Тэгээд ерөөхдөө бол бүр тайзны айц айгуу гоё намтцсан байж байгаа. Тэгээ бүр бас тэгш нэг ультра фейлдэж байгаа байхгүй яг тайзан дээр. Тэр нь яг бас юуны одоо энэ хүүхдээ орд мөн штэ. Хүүхдээ орны тайзан дээр бас ингээл баг өмссөн ингээл амар ягаал нэг чон аа хэрхэрж мэрхрээл ингээл явж явах хэрэгтэй байхгүй юу тэгэл архирал ингээл явжсэн чил нэг буцаа аха сүүлчин салаа унжлаа гэж байна Тэгэл эргэж хараад ирж ямар сүүлээ аваад улгаалт өгнө шүү дээ тий. Тэгээ нөгөө яг зохиолынхоо үгээр явах хэрэгтэй байгаад байдаг. Тэгээд өөр үг хэлж болдгоо. Тэгэл ингээл зүжиглэл ингээл явж ирчихлээ. Тэр өөдөө яатсан байсан нөгөө ингээд сүүлнгээ салж унаад өмдний санс ингээ бандах ингээ гараад ирцэн. Тэгээ нэг Спонж Бобын бандахтай байсан. Гэвч энэ чон ингээ Спонж Бобын бандахтай явж ийн нэг бацаа нар ингээ өрлөөд гэвч нэг нэг бацаа л өөрх ингээ ахаадаа сүүлээ авчгаа л гэдэг өрлөөд. Зөхиолийн дагуу явж. Зөхиолийн дагуу явах гээд бол тэгээ сүүл рүү бүр үнэхээр яг дургуур өрөөд бүр шууд ирэх зэрэг за сүүлээ аваад орё доо. Шоо сүүлээ аваад тайстай автрах шээ. Чонныхоо хоолоогоор. Тий. Чонныхоо хоолоогоор. Тэгэж ороод. Наач энэ үнэ ч ярьж байгаа юм уу? Энэ энийг угсаа яг яг би нөгөө содон дүнсэн бас нэг иймэрхүү жок ирсэн шүү дээ нөгөө хүүхдийг үзүүлээд тэрийг ярьж хах би сансан байхгүй юу. Өө нэр нь наад нэг ийм аа явдал өгдөө шүү дээ. Тэгээ одоо бас давхцсан болоо гэж бодлоо. Тэгээд тэрнээс хойш яг бас тайзан дээр ирүүнүүд одоо ч жинхэнэ алдсаж байгаа нугаас ичггүй л байх чухал юм байна нэ тэр гэлэгчлээ. Манай яг хамгийн гол тэр нөгөө жүжигийн маань багш айгу зүү хүн гэдэг гоё хүмүүс нэгэд иймэрхүү байдлаар ч гэсэн ингэ жүжигч хүн ямар нэгэн байдлаар өөрөө аваад ингэ гарч явах хэрэгтэй. Угаасаа ингэ үйлдэлээ ингэ аваад хийгээд дууссан. Тийм юм чи ингэ хүүхдүүдийнхөө ингэ инээд хөрөгөөл ингэ буучлаа. За минийх болоо. Асуулт гоё дууссан байл шээ. Тэнгүүд нэг за зөвлөө яваа. Ой да. Ой да. Гэлээр хэрэг жүж. Тэр. Тийм. Буудгаа ингэ зүйлээ аваа. Тэгээ одоо имчтэр очиж бучрээд бодог будгаа аваа явахаа нэрэ тэ. Тэгээд тэрний дараа одоо нэг олаа гэт кино энэ тэнд киногоос хираалууд тоглолдог болвол. Аха. Жижиг жижиг дүрд ороод тэгэл хамгийн сүүлд яг нэг хазар згсийн дуулдаг олаа гэт кинондаг энэ веб комеди нэг open mic дээр гардаг байж байгаад голоор нь тэр кинонд явж ирэл ер нь тэгээд тэнд очиод өстэй гэж жинхэнэ нүргний энэ шилтэл гэдэг юм байдаг. Аа нэг байхгүй жаад ирсэн тийм болсон юм тий. Тэр намайг анх эхэлж байгаад байж байгаад тэгээ байхгүй жаад сүлдэрсэн. Би чинь уул нь содоо интертэг нэг анги штэ. Тийм шүү. Тий. Нэг анга. Тий. Яг аа юу open mic. Open mic тий. Нэг үе гэж тий. Энэ содоо амарчин биеги баска өөр чи хин юм блэ. Яг нэг ба яг нэг анги шиг гарч орж ирсэн те яг яг нэг шиг яг пирх гэж орж ирээ. Тэр айгу ультра ер нь open mic болдог гэсэн чинь. Тий гоё гочтой open mic. Алан болдог гэсэн. Тэгээд та дөрөв алдсан гэдэг чи. Содоо. Нэг өдөр алтак содоо амарчин бүгдийг дийлжсэн гэж байна те. Алтак. А тий алтак шиг дуудуулаад нэг ялсан гэсэн. Нөгөө нэг дуунуудыг нэг юм дуулаад ёо өөр нөхцөл байдалд орж дуулаад л байлаа. Аа тэгсэн юм. Тийм. Бас тэр эго фаны аа сая сүүлд алтак нэг юун дээр амар инээлгэдлээ. Нэг айгүй айтайхан жок хэлээдсэн юм. За тэр жоо. <laughs> Яриг зөөр зогсоочтдаг. Алтакийн нэг нэг жок надад амар тийм нэг вити крафти санагдсан. Тэр нь болохоор бүх эмгтэй хүмүүс цууруулж үтсэн байдаг гэдэг Тэгээд ягаад ягаад гэвэл цаг хугацааных нь хувьд л ялгаатай гişээс. Цаг хугацааных нь хоорондын зайл хол гэж. Цувруулсан. Жохон хол хол зайтай гişээ. Тэрнээс яг цувруулсан гэсэн тэр нэг юм зүйл юм байна. Яг ол хоёроос олон эрэгтэй хүнтэй унтж үзсэн эмэгтэй хүмүүс яваад бүгд яг өнөн байгаа байхгүй тий. Тэгээ аймаг өөрөө бол мангай гоё хэлдэг тий. Цувруулж үзэг эмэгтэй хүн гэж байхгүй. Хугацаа л жохон хол хол. Өөрөөсөө л болсон шүү. Тэгэл үнэн л юм байна шүү. Үн юм ярьсан байх. Сетап нь айгүй тийм юу юу фака яриад байгаа гэмээр сонсогдож байна. Яг цуурч үзэг хүмүүс байгаа шүү. Ямар заваа яриа. Тэнгүүд яг хоёр дахь дээр нэг тийм бүгдийн цэгцэлж байгаа. Аа тийм байсан юм ба чи. Тийм бэ чи. Гэтэ бас гоё шүү. Яг ягаад тийм аа яг юм жок ингээд бүр хүн дэм хоногшдаг те бүр ингээд толгоонд бүр ингээд сайн жок. Сэтгэлд ингээд бүр хоногшоод. Дүгэлдсэн бүр яг жокуд байдаг шүү дээ нэрнгэсээ. Би өөрөө бодлоо хүн ярилөө гэж баг бодогдталтай тархинд төр байгаа л гэдэг. Ерөөс ерөөс мартагддаг. Саяас миний нэг ярьжсэн 16-аас 17 онд ярьжсэн нэг жок Facebook-ийн пост болсон. Айгу бас хөрхэн олон шир мэртэй явж лээ. Ламнар тий ламнар ламнартай дөрвөн ламтай зодтолдоход юу лээ ламнартай зодтолдоход дөрвөн бойлж явахт нэг нь алтай хэрцэг нээж явах жишээ нь итэр гэдэг. <laughs> Тий тэр чинь нөгөө нэг Синигийн нөгөө шинэ жилийн оо тусгай дугаараар ярьжсэн байхгүй нөгөө нэг тэр нэг лам нар хүчнцэн хүн хүчнцэн гээд. Тэгэхэд тэрэн дээр тэгдэх байхгүй. Өө бид нар гандаа ордог гэсэн чи одоо гандан бид нар лөө орж эхэллээ юм их. Тэгээд энэ лам нар яаж хийдэг вэ? Ном ом шам дэдэн дэдэн дэдэн дээр нь тэгж хөдөлж мөдлөө. За ингэ сага жилийнхэн засал нь одоо ингээ сайхан боллоо моллоо. Тэ сайхан зүүн хойд зүг рүү тавьчлаа энэ төр гэж үгээд. Йоо. Тэгснээ юу гэдэг лээ. Тэ би одоо ийм ярьж байгаасаа бас жоохон айж санаа зовж ин гадаа нэг лам нар хүлээж авах үү тэ хитэн лам нар. Тэ яг пойлд бол бас эвгүй штэ тэ. Наа чи интернет төр бэдэ. Бэдэ. UB comedy-гийн Facebook энэ төр видео энэ төр байгаа. Вау. Тий тий. Тэр үе чинь бас бас задгаа нацгаа ирдэг байсан. Задсан ихтэй айгу зөвөн жок гэнэ. Айгу тийм тоолон талаас нь бодцсон те. Амар амар. Бас яг тийм огт худлаа зүйлүүд <laughs> биш те. Яг юм энэ тэндээс айгүй их зүйл хэтрүүлсэн. Лам нар ер нь тэгж яг нөгөө гол зорилгоо мартцсан нөө эмгтээчүүд үржиж ирсэн тухай ер нь аягүй сонсч байсан. Тий, ганг ганг лам нар байна. Тий, адилхан хүн шүү дээ, эргэтэй хүн шүү дээ. Гэхдээ тэд нар чинь тэм сонголтыг хийсэн хүн байхгүй лам. Тий, зарим нь хийгээгүй гэж магадгүй. Үсээ. Гэхдээ одоо бол ер нь мөнгө олох сонголтыг л хийсэн юм шүү дээ тэр чинь. Тийм. Тэгэхээр яг энэ бол завхарчаад байгаа. Амьдрахыг л сонгоцсон. Зах зээлийн нийгэмд тийм. Лам болсон хүн чи ягаад үсээ хусаж нэрээ сольдог гэхээр угаасаа тэр бүх хэрэгцээг орхино гэдэгтээ өөрөө яг зөвшөөрсөн учраас л тийм болдог байсан шүү дээ. Хуучнаар бол одоо тэгтээ яг завхраад бүр нэг хөөе та нарын энэ нэг лүүжин тавьдаг лам нарт нэг юм юу гэдэг чинь юм жижиг юм бүрэн шиг юм чөмөг чөмөг тэр чи охны чөмөг шүү дээ 18 нас онгоо 18 нас онгоо охны чөмөг шүү дээ тийм үү тийм гэсэн шүү дээ би бүр анх сонсож гайхсан шүү дээ одоо ингэж байгаа байхгүй юу 16 настай гинт өгсөн онгоо охны чөмгөний асыг аваад тийм хийдэг байгаа хөөхгүй. Тэгээ тэрийг ингээд бас хамаагүй чанга үлээж болдгоо гинэ. Тэг мангар гашуу талтай үлээн тэрийг. Тэрийг сонсцоод тэр үлээж байгааг харсан чинь бүр ёо fuck гэж бодож байгаа юм чи. Тэг энэ ингээд гадуур хэр байдаг гэсэн чи багш нь шавьдаа өгдөг гинэ. Тэг энийг авах ёслол гэж байдаг гинэ. Бас дахиж авдаг гинэ ингээд бат уяад гинэ. Бас гоож авт юм яа. Ер нь бол лүүжин гэдэг чинь тэгээд яг нөгөө муу одоо янз бүр шөглөсөн газрыг л цэвэрлэх тэр нэг юм юу өстө тий. Үйл واخхой. Ерөнхийдөө тийм. Тэгээд нөгөө үргээдэг. Одоо нөгөө хүн амт насураас масуураа шүү дээ тий. Насуурал ингээл хойдох мойдох нь уншаал тийм усны дараа нөгөө хүн амт насуурал тийм жижиг нөгөө асар олон хүмүүс уйлж унжаал ингээл бөөн уух шүү. Цугалсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг ч одоо ингээл бас тэгээ ер нь бол муу юмыг муу юмар идүүлж л байгаа юм л да юм шиг л байлээ. Тэгэл тэр муу муухай юмыг бүгдийг ингэж үргээж ингэж алга болгох. Тийм байна. Цаагаараа яг юу ч болдго юм. Тийм одоо тэр нэг үлээж мүлээхэр одоо яг яг одоо тэр цаанаа яг ямар дүрмээр те одоо яг ямар бүтцтэй яг ямар үйл юу үйл хийгээд идэгэн те айгүй сонинтэй тийм далд далд ертөнц зөвхөн ламнар л үлдэнэ асуумаар байгаа байхгүй тэргээр ингээд яг тэр нэг үг нэг юм нэг гинсэн юм дуу байхгүй тэргээр үлээхээр бас тэр нэг юм сонин дуурдаг заяа чүмгийн асуулах тэрг болохоор лам яг нэг дуурж үзүүлдэг <laughs> яг ийм дуурж За арай арай sorry гэсэн. Яг го тэрийг бол амар сүртэй ярьж байгаа дам. Энэ бол ингээ яг хоёр ертөнцийн дод ингээ дам сонсогдох юм тэр гэж ингээл ёо. Сонсогдгоо. Дамдын бахоо. Тэрээс нэг бас тэр хоёр ертөнцийн дунд дамнууд нэхэр чинь бараг тэр э, нөгөө чүмгэнд нөгөө охиныгоо сүнс сууж байгаа юм шиг. Охиныгоо сүнсийг үлдэгээ гаргаад ирэнгүүт ингээд тэр охин чи өгцөн тэгсэн мөртлөө амьд хүмүүс ертөнцид тэр хүрээд ирэхэр чи ингээд хоёр ертөнц залбагдчихж байгаа юм шуураг. Тэс хамаагүй баха оо гэсэн. Мэдхгүй одоо тэр нь яг амьдгүй тийм юм акцент левелийн юм одоо тийм амар хэцүү хэцүү. Ер нь ширүүн ширүүн. Тийм зүглээд өдөө өдөр болго явчих хийх чинь жаах. Гэтэ бас яг тэр миний нэг амьдарч исэн байранд яг тийм лүүжин хийжсэн шүү дээ. Аа. Тийм. А лүүжин ер нь жоохон ховор болдог зүйл юм уу тий. Яг нь ер нь бол ер нь яг одоо зайлшгүй арга хэмжээ маягийн гэж л би ойлгосон. Тэгээд нөгөө угаасаа нэг жоохон яах вэ одоо энэ бас зарим хүмүүс сүнсэнд итгэдэг хүмүүс бол утгагүй санагддаг байх л та. Гэтэ яг нөгөө танил мэдрэмж гээд юу хийдэг байсан байр байхгүй юу? Аа подкаст яа. Подкаст байр. Тэгээ тэнцээ би бас ихнэр хөхтэйгээ 2 жил бас амьдэрсэн л та. Тустаа анхны одоо тустаа гарсан байр маань. Тийм тийм тэнд ер нь яг аа одоо хуучин 50 мянга тийм байр. Тэгээд тэнд яг зөв манай одоо өөп мөп те найз байдаг хөөхгүй. Тэгэл тэр зүгээр юм юм хилээд иддэг гэсэн. Тэг яг намайг бас аль болох айлахгүй л гэж хичээдэг. Тэг би ганцаараа авахтаа ингээд янз бүрийн ингээд юм сонь ингээд нэг хүүт мөт ингээд мэдрэгддэг те. Би ингээд гитар тоглож ангууд цахилгаан гитар ингээд тоглож ганцаараа зүр ингээд тоглож байгаа байхгүй. Тэсэнд юм уу ингээд ихсэж багасч магасаал ч юм уу те. Одоо нэг волюм нь тий одоо чанга сулн ингээд яаж магаал тий нэг тиймэрхүү зүгээр нэг юм юмнууд мэдрэгддэг. Тэгээ ерөөсөө ингээ нэг юм нэг л тийм эвгүй байгаад байдаг гэсэн юм байна. Тэгэд яг гоо манай тэр найз яг гоо ингээд нэг удаа жоохон согтцоод бидэд уугаад Тэгэд э, мань хөө хэлж байгаа байхгүй. Ер нь ингээд энд байдэн штэ. Нэг кичи байдаг байдаг <laughs> тэргээл те. <laughs> Тэснэ нөө чин сохтонгуудаа жорлонгийн хаалга хаа нэн мө кичи кичи. Сая энд байсан байсэ тэр. Би бүр тэрнээс нь айгаа шатчихж байгаа байхгүй. Карт байсан. Тийм. Тэгээ дараа нь ганцаар байхдаа ингээд тэр нь бодогдоод ингээд тэ нөгөө нэг юм чин <laughs> байгаа ах. Тэгсэн чин дараа нь бүр одоо яг онцлогоо хэлгэж байгаа байхгүй юу. Одоо бас нэг одоо манай нэг ойрын нэг ихч ирээд бүр ингээд Ихч бол ингээд шууд хардаг. Тэгээ ирсэн чи бүр юу вэ? 5 6 юм байна байна. Ингээ бүр найрлцсан сууж идэм байна байна тий. Тэгээ нэг нэг юм өгшөн нэг юм хятад сүнс сүнс юу юу гэнэ. Нэг өндөр бүл чаддаг гэсэн. Тий. Нэг шоронгийн хоригдол чигшгтэй ингээд. Тэгээ тийм ч нөгөө нэг ингээд яадаг юм байна л да. Нэг ингээд тэнцэнэ ингээд суурсчхаараа бас ингээд бус юунуудыг татаад байдаг ч яад энэ нэг одоо дагаж орж ирсэн хүмүүс одоо юм юм ингээд яадаг юм уу бас э, э, тийм тэгээд тэнцэнэ ингээд бас хамттай бас фан өгдөг юм байна тийм бас нэг ганцаараа яг тэгээд нэг тийм юм болоо тэгээд лам мам ирж бас юм уу тавиад зүүж юм уу 50 мянга гэсэн чинь бас аюу хятад амьдэрдэг байсан гэж гэж сонсдээсэн тий одоо энэ урт цагаан энэ сүнс байхад л аюу логикл юм байна тий Улаанбаатар чинь тэгэл битүү хятадууд л байна ер нь жунгаа тий урт цагааны урд золон болсноос хойш ер нь нэг тийм хөөж гаргасан нэг тийм байх. Урт цагаан бөмбөр те тэр чинь худалдааны годом 100 айл майл чинь тэгэл битүүж унгааш. Манай нах цахлав ярьдаг байсан энэ 50 50 40 мянга төсөн билүү 50 мянга төсөн билүү. Тэгээ багада нөгөө баян хятадтай зодтолдог байсан гинэ. Тэгээ ерөөсөө нөгөө дийлдгүүдээ чулуугаар байлдаг гэсэн жоохон хоорондоо. Тэгээд бид нар бөөнөрөө чавхтай болонгуудаа хятуудыг дийлдэг болсон болсон. Хаа шин зэвсэг оруулж ирсэн. Тэрснээ дугуй унаад явж байгаа хятадыг орк орк аркаар гарч ирэхэд нь гин дотож цохиж унгаашаа цутдаг байсан байсан гэдэг тийм хятадтай байгальтай адилхан. Дууг наваа цухчихад яадаг. Ер нь бол аюултай л байсан байх тий хятадуудад бол навшин л өгдөг гэсэн. Гэхдээ тийм тэгээд аа яг тэг яг тэгэл нэг хуучин байр маринд чинь тийм тиймэрхүү юм яг байдаг л юм шиг байл ш тэгэл. Тэгээ сүнс хүмүүсийг бол үгүйсгэх одоо аргагүй шүү дээ. Батлах чаргагүй үгүйсгэх чаргагүй. Гэтэ би бол яг ховдоо харж ирсэн гэж мэдэрч ирсэн. Тий амар шүү дээ. Амар шүү дээ. Юу юу нөгөө нэг ив дээр аашаах. Ив дээр яг пүсийг харуулхад нь яг тэнцэн нэг сүнсээс багада би яг гэртээ ганцаар байдаг гэсэн аахгүй. Тэгээ нөгөө нэг юм. Най би амар ичимхий хөвгтэйсэн болохоор найз нөхөд баг байхгүй. Тэгээ ингээ нөгөө нэг сүнс харагдаад байдаг бүр ивгүй. Тэгээд яг э? мэдрэгдэх нь бүр хамгийн ивгүй заа. Яг нөгөө нэг яг тийг зарс гэл явчихдаг байхгүй биер. Тэр нь хамгийн ивгүй. Тэгээ би яг нэг сүнсийг бүр 7 8 удаа харжсан. За би анхндаа гэртээ юу? Тийм, гэрт тэр газрын шүглцэн байсан юм байна. Архангада. Гэрт гэрт. Аа. Анхандаа би өөрийнхөө том ихчиг гэж бодсон. Манай том ихтэй амар адилхан юм уртхаар үстэй. Йоо. Тэг ингээл цонх могны тэр хөр ингээл яваад байдаг. Би ихчиг ирсэн байна гэж бодлоо ингээл баярлал хайгаал байдаг гэсэн чинь байхгүй. Тэгэл тэгсэн тэгэж харагдчихна гэдэг чинь нэлээд бас агсан левлийн болцсон байна гэсэн үг шүү дээ. Бууг мууг болцсон юм шүү дээ чинь. Тийм өвчтэй авч мавцсан тий. Чөтгөр дөрөх рүү болцсон. Тийм яг нэг би нэг өгийн левел рүү. <laughs> Тэр чинь яг нэг тийм айгу жижигхэн мяа байшин байсан байхгүй тийм хашаатай хашаатай элстэй биелэн дээр тоглож яадаг. Тэгээ яг ингээ 2 3 метрийн урд ингээд хөлн харагдчих юм чи урд. Тэгэл ингээл харангуут байхгүй. Тэг нэг нэг орой яг хамгийн сүлд Би ээж дудаа дараа хэлсэн. За тэнгууд аав нэг гадаад байсан болохоор ээж аавыгаа санаад нэг анхаарал татах гэдэг нэг боддог. Тэ миний хүү аавыгаа сансандаа тэгж байгаа мó энэ төр гэдэг байсан байхгүй. Тэ нэг өөрөө би 9-тэй байсан баха. Тэгэд э, яг зутах ямар ч газар байхгүй учраас тэгээд уусаа тэнцээ илэрж байгаа юм чинь. Тэгээд найз нөхөд байхгүй. Тэгсэн чи яг нөгөө нэг өөрөө нөгөө том ихч манах руу ирж ийн гээд тустаа гарсан байсан нөгөө гэж уцаар ярьдаг байхгүй. Тэгээ баг өчтгөр цочоох гээд нөгөө манай хашаанд бас нэг нэг бөө айл ирсэн байсан аахгүй. Тэднийх бөөнөр хөвсгөл явцсан. Тэгээ гэр нэцгүү тэгээ бит хоёрыг тэр гидний гэрийн нард ингээ хүлээж авсан аахгүй. Ихчийг айлах гээд. Тэсэн чи ингээ би харчихсан чи ингээ том их шиг хажуултаа зөөхө барьдаг аахгүй. Яг барьсаар ингээ орж ирэл хаалгаа хаадаг. Яг хаалга дуурсан. Тэгээ би за ирлээ шүү ирлээ шүү гэл ногтал хүлээгээдсэн чи байдгүй. Тэсэн чи их чи баг их чи чи хутлаа яриад мэрээд гэл намайг тэгэхгүй. Тэгэхээр сая нэрээ орж ирсэн юм аа гэ. Тэгээ хоёлаа 0-оор очиж цочоо гэд яг нэг нь хаалган голгоод би яг хин хаалган голгож хин ойрлыг санддаг байхгүй нэг нь хаалган голгоод нэг нь фүүх гэсэн чи байдаг байхгүй Тэгсэн би гин зурс гэл нөх бүх өмнө харагдсан юм бодогдол энэ хоёлоо орё гэл тэгэл ээжэд хэлсэн чинь ээж дахиж итгэдэггүйгээр яг нэг тэгтээ яг олон дахь хэлээд хахаар нэг жоохон гайхаж эхлэн штэ. Тэгсэн чи яг баг ихч бас газар харсан байж таарад тийм үү би бас яг тийм хүн харсан штэ тэгэд хаана яг тэр герт Тэг яг нэг хөл мөлөө унжуулсан ингээд юм дээр сууж идэг байсан гэсэн. Тэгсэн чинь нэг мэдгүй лам амд үзүүлсэн чинь боож өгсөн үнээс үнс байсан л гэсэн. Тэг байх. Чарах юмсан тэг байж бүр сонирхолтой. Йоо. Амин шиг подкаст болсон. <laughs> Харин тийм яг нөө ганцаараа амьддаг хүмүүс сонссон бол яг үнэхээр хэцүү болсон. Sorry guys. Ой. Аа э, Үнэхээр аимшигтай байлаа. Жохоо айц. Гэтэ тэрнээс илүү аимшигтай түүх бол яг чихвчээ яг шинээр авцсан байж аваад өрөөс нь маслаад эхлэхээр хамгийн новшинтэй бүр ёо. Тэр бол хамгийн аимшигтай. Хамгийн аимшигтай түүх. Тийм амар ээж болохгүй шүү дээ. Гой хөгжим сонсч ил өрөөс нь. Үгүй. Манай нэг найз байдаг хгүй аав нь геологч. Тэг яг энэ юм юм бэ? Араас яриад идэх. Манай найзын сүнсэлсэн. Сүнсэлсэн. Sorry яг аяачлаа ш. Манай найзын аав нь геологч, манай найз дагаад явдаг зэ хөдөөгөр. Тэгээ яг геологч хүмүүс чинь ингээд мод тоолт юм яад юм мэдгүй. Айгүйх тэгж явдаг. Тэгээд төөрн штт. Тэгээ уулан дээр гарчаад аим шиг биш шүү sorry. <laughs> Уулан дээр ингээд э, гараад ингээд ойр авчин гэрэл мэрэл юу вэ гэж хандаа хард юм байна л та. Тэг манай аав нь яг нэг нэг юм юу байгаа шүү дээ. Нилээдүүл байгаа шүү дээ чи. Төөрчөө тэгээ нөгөө э, хүүгээ доошоо усанд яваад тэр дор гол байгаа. Битаа өгөөд амар томцтон дээл өмсцэн байх хүн нэг юм амар томцтон дээл өмсцэн. Тэгээ нөгөө битаатай ус авах га доошоо уруудахгүй гол руу. Тэгсэн чинь нөгөө морьтой хүн таарчихгүй юу. Тэг манай найз Эрка бүр орилоод Оо яхаа нөгөө ойрхон нөгөө тосгон юу вэ те? айл амтан байна уу гэж асуух гээд ойрлохгүй ёо яхаа наашэр энэ төр гэж бүр нэг сериос амар ойрсон чинь мань хүн эргэж харснаа л нөгөө нэг юм ойлгомжтой шүү дээ юм навшаас амар том дээл яатсан гартаа битан барьцсан нэг хүүхэд эцгүй хэрэл ганцаархнаа ойрлоод тахар чинь сүнсэн зайлнэстэй морноо за унаад буцаж нэг морндоо зүгдээ тэр чигээрээ фүү Тэгээ мань хүн бол зүгээр нэг өөрөө сүнс олсон байж идэг шээ. Тэр чинь угаасаа нөгөө өхөрийн бодож ясах хөө тий. Аа тэр нөгөө гоолтай тэр чинь угаасаа нөгөө Османы дээрэмжтэй явжсэн ингээд хуугаар нь хятажсэн амар сүнстэй хүмүүстэй. Тэгээд одоо манай имиж гэсэн ингээд бөөрөн дээр ингээд өөрөө дүүгээ тэрэ тойлох нь үлжсэн байгаа байхгүй шүү. Гэрийнхний бүгдийг налал гэрийн шитэгэл бүх малын тугаа явуулсан. Тэгээл ингээл зүгээр ингээл бүр яатсан. За одоо нэг говалтхан дээр осмын хүмүүс маань нэрнийх үздэггүй. Ер нь бол бүрэл мөрөд гэл ямар үздэггүй. Тэрээс нэг османы нэг одоо османы чим нэг үлдэгдэл юм да. Одоо одоо л нөгөө сайхан болсон те. Яг тийм гар гэдгийг мэдчихгүй те нөгөө тээврийн жил болж нөхдөл айлах гад. За одоо ингээ онгоцны өндөөр ингээл явж явахт ер нь л ингээ сүнс тард. Тэгэхээр нэр юу юм бол тийм да асуудалтай шүү дээ ер нь тэгэл урдуур хагурч шууд 50 литр ч орж ирээ сууж юм гол ингээл зам асуун цай уу юм уу их юм бол шууд зогсоол цагаан цайлаад ундалчаал тэгэл яваараа миний дээр гэдэг шиг. Тэнгүүтээ замд нь зүгээр нэг нэгтэл нэг охиноо яг тэр замын ингээд тосуулж нэг хатны <laughs> арцуулгаад хатны арцуулгаад. Тэгээд өөрөөсөө бас нэг машина унтраац ингээд хүлээг авж байгаа шүү дээ. Тэгс нөгөө тэг ингээл оволцуулаад нэг 130 таа ингээл гараад ирэнгүүтэл нөгөө нэг охиноо ингээл яв яв гэсэн нөгөө охин ингээл яг битүү бариад гэрлийн машиныхын урдуур ингээл гараад ирсэн байхгүй. Тэгс нөгөө хөнөж бараг дайран гаалдаа шууд авах гэж байсан. Би хар балаа хөрцөн зогссон гэж надад энд төчөд онголож өгөх үедээ гэлээ шүү. Бүгд тэрээр санаа зовоод байсан. Яг бааз дээр бүр ингээ царай ингээ хухаарц ингээ ороод ирсэн. Яасан гэлээс. Гэхдээ яг хэв нэг охин харагдах шиг болохоор зогсож дуудаг л дагвцсан. Тэгээ яасан гэдэг тэгж нөгөө хөхөж яг төвшин дээр гарчаал том тог том тог гэл нэрээр дуудаад болтгоо. Айс өн даргал хэлсэн. Юу яагаад тэр нөгөө нөгөө төл нөгөөсөө өөртөө байгаа шүү дээ. Юу ямар дондог хин тэгсэн юм гэдэгчгүй нөгөө гэж яг ингээд яг ингээд бүр ингээд яг ард ингээд зогсолог том тог том тог гэл бүр ингээд бүр яваад болохгүйсэн гэдэг. Өөрөх нэр дондог юм да. Тий. Тэгэл <laughs> нөгөө хөгшөө би одоо ингээд машины жоо гэрлүү авч чадахгүй би өнөөдөр ингээд паста ингээд хончоо нэг миний машиныг унаад яваад одоо өөртөө мэдэн тэр гэлсэн гэж байна. Тэгээ нэг нэг бааз нилээ хөксөн жолооч машин унаал гэрлүүний хууч тавьчаал. Тэгэл маргааш нөгөө жолооч нь бөө инээд бэрсэн гинэ. Жохон хурдтай ингээд охингууд нэг ачцсан байгаа 200 пошингууд нь хоорондоо дон дон хөглөдөг байна. Донлог донлог гэж сонсож байсан. Айсуун даргалт хэлнэ гэж яг нь шүү дээ. Тэг тэр газараар явах тэр үнэхээр гүйдэлтэй гүйдэлтэй. Нэг орой манай нэг найз тохоор яг манад бас нэг аимшиг юм байх юм ярьж байгаад 16 7 талаас би найзгаа төхүүлж өгөх гэдэг хойлоо гэрийнхээ хоёр гэрийнхээ дунд явж байсан байхгүй. Чи ингээм орой айгу баг хүмүүс алхаж байсан бүрэнхий байсан. Тэгсэн чи ингээд урд нэг юм ингээл саарл юм хий би идэм ингээл босоод ирдээ. Тэг би ингээд шууд би төрүүлж харсан хөөхтэй найзаагаа ингээд тэйжэн дээр гараад зогсооц байхгүй. Тэг яагаад ч шууд рефлексээр ингээд өшгөлчт юм билээ ингээд нэг ямар нэг хий хамхуул амгуул хийж байгаа гэж бодсон юм яасан. Өшгөлдөг байхгүй. Тэгсэн чи хөл ингээд нэвт гараа явчих тий. Тэгэл бит хоёр ёо гэж хойлоо зэрэгдсэн чинь яг доор нь ингээд тийм тал таттаад унтраацсан тамхины иш утаа нь ингээд босч ирж байгаа. <laughs> Бит хоёр бүр яг юу харчваа гэж бодчихсон чинь. Утаанаас бас айгүй яадаг те. Утаа мутаа айгүйс юу харагдчих шүү дээ. Ер нь юу шүү дээ. Тэр нэг юун дээр очиж ирсэн нэг очиж ирсэн гэж тэ нэг маа нэг найзын найз нь бас ингээд одоо баг орсоор ярих юм бол тийм шулам төрлийн хүн юм уу? Ведьма. Тийм. Тэгээд ингээд нөгөө тамхи татаад ведьма. Орсоор тамхи татаад ингээд нөгөө тамхины утаанд ингээд юм хардаг. Оо. Яг ингээд болох гэж байгаа үйл явдал мөрлч юм. Наад тохиолдох юм юм ингээд. Тэгэл нөгөөх нь бүр яг яг шатдаг. Би бодож штэ баруун талынхаа гарыг жоохон яахгүй бол бас гимтэй байх бол аюултай шүү. Тэгэл 14 хоногийн дээр баруун талынхаа гараа гипс цэвждэг юм аа. Амар. Тэгээд нэг нөгөөсөө жоохон өгөн нөгөөсөө одоо нэг 20 бас нэг 4 5 тал баг. Аа. Тэг яах тэгэл юм юм хардаг те барьдаг хүмүүс байдаг л ахал та. Нөгөө аа тэг ер нь яг нөгөө хүний чинь нөгөө гэрлэн бие гэж байдаг те. Аура гэдэг ба шүү дээ те. Тэг тийм байдаг гэдэгт одоо би яг итгэдэг юм уу тэр тэрийг нөгөө бүр хэмждэг болцсон мөлий. Орсын эрдэмтэд чинь тийм төхөөрөмж хийжсэн мөлий шүү дээ. Бүр яг юуны үед одоо зөвлөлт толгойт улсын үед сансраас бууж ирсэн сансрын нисгчтэйхээ ингээ биеийн энергийн түвшнийг ингээ хэмждэг тийм одоо тагнуул магнуул эн тэнд одоо юу гэдэг лаглаг э, дарга марга нарын одоо эрүүл мэндийг үздэг. Тийм юу одоо аавра эмчилгээний төвүүд дээр одоо ингээл оншилж машилдаг л алган дээр нэг ингээд нэг юм яаж байгаа те. Тэгээ нэг юм за ингээд биеийн тойроод нэг иймэрхүү бүрхүүлээ нэгээрээ жоохон цөмрөөд орцсон байх марцсан байна гэл те. Тэг хүн ер нь тэрийг ингээд нэг сайхан тордоод ингээд ингээд яаж яхад бол гайгүй л ер нь бийч гайгүй тэгэл сэтгэл санаа манаа ч гэсэн гайгүй л байт юм шиг. Тэрэн дээр бас яг ингээ юун бичигдээд үлдчихдэг л гэдэг юм лээ. Тэр ааврон аавроны янз бүрийн биеийн асуудал те ер нь яг та нарт гэдэг тийм юм ер нь хүн ч юм уу төхөөлжсэн ингээд хажууд ирээд ингээд суугаад бүр ингээд харцмааргүй ч юм шиг те тийм яг нэг жоохон ингээд юу бүр ингээд ингээд дараа давчж байгаа юм шиг эсвэл тэд нар мундаг байгаад би суугаад байгаа юм болоо энергийн даруулаад байт юм болоо эсвэл энерг нэг зөгцөхгүй юу тийм зөгцөхгүй ерөөс нэг л тийм эвгүй нэг жи ирэхмээр нэг ингээд нэг гоё ингээд сэтгэлээсээ ярмаар үуч юм шигтэй тэр хүнтэй зүгээр ингээд яг гоё яриа эвлэхгүй ч юм уу нэг юм шүү дээ. Бэг ч юм бол баргийн хүнтэй айгу нүүр нүүрмгээ ярьчихдаг шүү дээ. Энэ бол ярьчихна. Тэгээд яг тийм хүмүүс байдаг байхгүй ингээд бүр ингээд за энэ тэгчтэй яг нэг тийм бол үгүй яг бүр өөрөө мэдлгүй тийм бодол ингээд тархинд орж ирээд бүр ингээд эзлээд бүр ингээд яг тархи ингээд нам атгацдаг. Тэгээд угаасаа тэгэл яг тэр чигээр гацчих. Тэгээд тиймэрхүү хүмүүс ер нь би амар олон таарчсан тийм хүмүүстэй бол. Аа тиймэрхүү өдрөө. Тэр бас тэр гадаад авраатаа л угаас яг тэр өөр хүний яг бизнесээ цэцруулж байгаа юмтай л холбоотой байх. Чиний бие ч гэсэн тэрийг мэдэрч байгаа. Мэдэрч байгаа гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр яг тиймэрхүү юм бол байдаг байх. Тэр хүн нэг тийм сайн бодолтой биш ч юм уу тий. Яг өөрөөс нь нэг ялгарч байгаа тэр нэг энерги нэг тийм биш ч юм уу. Эсвэл тэр хүн муу ч биш, тэр хүн ч муу биш, би ч муу биш зүгээр битэр хоорондоо зохицохгүй ч байж болох байхгүй тий. Октос тий. Тиймэрхүү холилдохгүй. Зарим хүмүүс яг нэг тийм өмнө нэг тийм таньдаг байсан нэг тийм хамаатан садны ах хчим шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Тэгж тэгжсэн та нар. Одоо шууд айгүй амар дотн санагдсан. Тийм мангар хурдан найзууд тулж болчдаг гэсэн. Заримтай яг нэг яг энэ үйл явдал хизээ болж илаа гэж нэг бодогддог. Дэшээ буу юу. Тий. Яг тэрээс би өөр яг бүр зөндөө тийм үйл явдал бол бодогдчих та да. Яг ингээд таксинд дотор суудсан тэр чад яг хамгийн ойрхон нэг энэ өвөл заяа бүр бүр би бүр яг тэр бүр хідэн л оног бодсоог. Яг таксинд дотор суудсан ингээд явж яг таксинд дотор яг яг урд нь сонсч байсан туу яваа. Яг нөгөө нэг тэгсэн яг таксид иж бодоо чинь үгүй энэ одоо энэ өвөл цаас орох нь уу гэдэг байхгүй. Тэнгүүд яг энэ асуулт яг араас нь яг тэр дууны араас яг тэр асуулт орж ир бүр яг энэ асуулт орж ирж ирсэн би хизээ хинтээ инглээ гэнгээ бодоол явжсэн. Тэгэл яг яг тэгж яхад яг нэг улаан хүрчгтэй хөөгд хажууд ингээд юу ярьсан явжсэн байхгүй юу? Яг юу гэдэг нэг юм ногоо юм кант гэдэг чинь нэг ингээд паспортдаг тэр нэг зүгнийхээ паспортдаг кант ингээд уурч хаячаад гээ нэмрүүлээд ингээ гүйжсэн. Нойлын цаасаа бариад нойл руугаа ингээ гүйхээс гоё штэ тэр гээл найзуудтайгаа яг тэгж гүйжсэн байхгүй. Тэгэл яг тэрийг тэр жолоочиг тэгэл хэлэнгүүд энэ хизээ болж илээ гээл цонх руу харч яг нэг бай тэгээ гүйждий. Тэгээ би бүрээс тэр хитэн л оног болсон штэ. Бүр what the fuck хаан тэглээ. Гэхдээ урд нь ерөөсөө угаас тодорхой урд нь тийм болж байгаагүй л угаас болж байгаагүй штэ. Тэг тэр яг яагаад нэг тийм бодол орж ирд юм бол тэр яг болж байгаагүй итгэлтэй байна уу? Тэр надад зүгээр шалтгаан тэглэл гэж лээ л дээ. Чи юунс тавина? Би яг хөө сэтгэл судлаач гэдэг үүднээс уншиж байсан. Тэгээ яг айгүй шинжлэх ухаан чимээр тайлбарлахаар чи айгүй тийм энгийн болгоо тайлбарлчихсан шүү дээ. Энэ бол зүгээр ихэвчлэн гэхдээ яг үнэн бохгүй яг ихэвчлэн хүмүүс ядарсан байхад дэжав болдог байдаг хөр амар нойр бахта онцсон байхад энэ бол айгүй үнэн. А тэгтээ яг саний бэгийн ярьсан шиг юм кейсүүд байгаа байхгүй юу? Ингээд дэжав болоод эхэллээ. Одоо тийм юм болно гингүүд нүүд нь яг болоод байгаа нь болохоор зүгээр нэг тийм өнгөрсөнд болсон тийм худлаа санаж байгаа юм биш байгаа байхгүй яг ирээдүг нь хараад байна гэдэг чинь ари өөр байгаа даа. Тэнгүүд чинь айгүй сонирн байгаа. Надад бас ер нь баг нэлээ ойр орхон одоо сард баг нэг гэх юм уу тийм юунод ингээд тохиолддог. Тэгээ тэр нь болохоор би зүр уншсан байхгүй юу. Яалчгүй ингээд тийм сонирн байгаа тахаар нэтэр тэр шавуу те яг яагаад тийм юм ингээд гэсэн чинь яхаа зөөр яг тэр шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлаж байгаа нь болохоор хүний тархинд ингээд мэдээлэл очиж байгаа шүү дээ те. Бидний 5 мэдрэхүү те ингээд ямиг хараа сонсоод ингээд яаж байгаа. Тэр мэдрэхүүний юу нэг ингээд нэг тэрэн дээр нэг юм жижигхэн юм Хоцрогдолтой очт ингэнэ. Нэг нь төрүүлээд мэдрэнгүүт нөгөөтг нь одоо жоохон тархины тэр яг одоо хүлээж авах тэр цэг юун дээр нь чинь те. Тэрэн дээр ингээд яг нэг мэдээлэл хоёр удаа очих. Масар богинохон секундын одоо наривчлалтай гэх юм секундын одоо нэг хагас магас тийм дойлоор дилейтэй тий хоцрогдолтой нэг мэдээлэл хоёр удаа очиждаг Тэнгүүт ингээд яг давтагдж байгаа юм шиг санагддаг гэдэргээд. Тиймэрхүү юу байлээ. Logical тий. Тэгээ гол нөгөө нэг жанжин шагум ингээд байгаа байхгүй тий тэр болохоор. Ер нь батаг гэсэн л дээ. Гэхдээ ингээд нөгөө би өмнө нь одоо юу гэдэг нэг жижигхэн голын ирэг дээр тий нэг юм гүүрэндээ нэг эмхтэн хүн өмнө харжлаа штэ. Одоо би хараад амар ингээд тэр эмхтэйг одоо юу гэдэг тааллаа штэ. Одоо ингээд чаалагдаад гоё. Сайхан охин байж болно штэ тий. Тэгээ тухайд би очиж юм ярьж чадаагүй байж болно штэ тий яг тэр ингээд дорсомж ингээд 5 жилийн өмнө ч ингээд явж байгаад ингээд хүн чинь нөгөө байнга сэргэхгүй байгаа мэдээл чинь нөгөө ойн жим шиг тэр жимээр амтыг явахгүй л байх юм бол бүдгсээр байгаа тэр жим алга болчтой шүү дээ. Окей тийм. Тэр дорсомж ингээд яг алга болчихж байгаа байхгүй. Тэнгууд дараа нь би өөр газар шал өөр нөхцөл байдалд арай жоохон том гүр ч юм уу те. Явж байгаад голд нэг юм охин байгаа таалагдах юм бол дежаву шууд давтагдж байгаа байхгүй. Гэтэ тэр өмнөх жимдээгүүрээ шууд давхарлаж орж ирдэг. Тэгэхээр яаж бол юм Тэнгууд шууд дээшээ фуу ингээд энэ өмнө би яалаа гэд мангар төстэй мэдээллүүдийн давхцлын э, үүдэн дээрээс өгсөн юм зураглал байдлаар байгаа байхгүй юу? Аа тэр одоо миний яриад байгаа ч болох тэр ингээд үг хэл тексттэй үйл явдалтайгаа ингээд давхцаад байгаа. Болохоос өмнө чи яг тэр болно гэж болно гэж мэдээд ингээд харангууд тийм байгаад байгаа байхгүй. Тэнгууд яг дүнгсэний яг миний энэ дээр болох тэр батагийн тэр э, над өгсөн мэдээлэл айгуу тийм тий айгуу тийм төгсөж байгаа байхгүй юу? Миний тархинд нэг марс орцсон байна Бэг. Тэ. Ингээд чих нэг сонсчингуудаа нэг явуулаад ардаас нь дахиад хоёр дахь шаачингууд нэг зүрээд сонсгодод хоёр дахь дээр яг эсвэл яг тэгж тэр айгүй нэг жимээр ингэж яг тэр жимээр ингэж шууд ор дэшв ороод ирж штэ тэгхэн бол нөгөө хоцрогдолтой мэдээлэлд орж ирэнгуулаа шууд уурчилц өнөд байгаа байхгүй тий харин тий тэр ойлгох зүг тийм буруу жас тэр яг зүг юм шиг шууд яг дээж бүү шиг хоцорж ойлгоод байна тэр ихтэй яг та өөр адам аа За. Яг шинжлэх ухааны тайлбар нь болохоор айгүй тийм логик айгүй тийм зүг байгаа байхгүй яг итгэж болмоор. Гэхдээ яг тэр зарим кейсүүд дэр ингээд аа хичнээн мэдээлэл нь хоцорж эхэлсэн ч гэсэн үйл явдал нь болоог байхад тэрийг мэдэж гин гэдэг чинь айгүй тийм extraordinary байгаа шүү дээ. Яг Тийм тэр бол биш бүр яг яг бүр ингээд толгойг ачлмаар үйл явдал болчихж байгаа байхгүй. Би өөрөө тийм нэг удаа тэгж байгааг бол ерөөсөө итгэхгүй байх байсан. Яг маш олон дижав байсан. Тэгэхээр нэг нь яг урт үргэлжилсэн байхгүй. Яг манай гэрийнхэн ингээд зурд үзэл байж исэн. Ээж ихч хоёр орон дээр сууж исэн. Тэгснэ яг тухайн үед тэр кинон дээр гарч исэн нэг юм ногоон палаачтай хүүхэн. Тэгэхээр нэг залуу хоёр гүүрэн дээр ингээд юм яриа зогсож исэн байхгүй. Тэгсэн чи яг ээж тэр хоёр энэ хөхн энэ палаач нарай задгаа юу гэсэн яг тийм хэлж исэн аахгүй би яг нэр тэгж хэлж исэн яг ингээл яг цувраал цувраал ингээд тийм тийм ингээд орж ирээд байгаа шүү дээ мэдээсүүд тэгсэн чи тэр хоёр яг тэгж хэлсэн байхгүй араас нь Тэгэл яг бас нэг тийм яг тийм дэндүү яг ингээнээр тайлбарлаж болохгүй байна гэж бодсон л да. Таксин дотор ч гэсэн тэр дуу яваал ардаас нь жолооч тэгж хийлэндээ гэж жолооч хэлээл. Тага яваад болдгүй шүү дээ. Тэг яг нэг алдаа зогсдөө шүү дээ. Чад тахад. Үгүй тэггүй. Би үл тэгдэг. Дээшээ орж ирлээ. Шууд тагаад тагаад нэг мө хоёр л тадад. Дараагийнх нь тахад алддаг байхгүй юу? Чиний чиний дээжээ буучи алдаатай юм байна. Би би бүр би бүр сонин зүгээр одоо вирус чиж. Теори төвшүүлэх үү. За. Hypothesis. Та боллоо. Зүгээр яг зүгээр л үнэн биш л те. Гэхдээ зүгээр дежаву болохоор би зүгээр ингэж ойлгох зүгээр ойлгоход зүгээр амар фаны зүгээр гоё э, одоо хөвгчлээ. За. Аа яг ингээд дежаву болж штэ те дахин давтагдаад янгот би ингэж боддог гэсэн. Би өмнөх амьдрал дээр яг энд өгцөн. Аа Аа тэгээд яг одоо энэ яг одоо дахиад энэ амьдрал дээр би яг энэ юун дээр ирж байна. Одоо би нэг юм одоо яг гэдэг өөрчлөх хэрэгтэй тий. Тий ингээд явхан бол цаашаага би одоо юуруугаа явна. Одоо яг амьдралаараа явна ч гэдэг. Наач амар гоё. Amusing бодол байна. Тий нүгүүд одоо яг <laughs> эндээс бид нар дежавгийнхаа тоогоор өмнө ингээ алдаж өгсөн байгаа байхгүй тий. Ер нь маш олон дахиж эхэлсэн байдаг. Наач амар тийм лалрын юм байна тий. Манчаа яг нэг юм жоок бичих гэж байсан яг амиа хорлчиг гэхээр яг ингээд дахиад яг эхнээсээ төрөөд бүх юм дахиад идэлүүл яана гэж бодогдоо тийм учраас би амиа хорлж байгаагүй энэ гээд. Тэгвэл шүү дээ. Новч яах бас гоё шүү дээ тий. Та нар нэг ийм миний клав нэг тийм гоё аа гэж. Та нар хүүхдтэй та нар хүүхдтэй нэг ийм зүйл зөдөлжсэн үү? Би аяг хөдөлгөөс байхгүй. Тэг манай найзууд бас өндрөөс унжин гэж юу. <laughs> Ингээд зүуд дотор нэг юм мотор ингээд ажиллаад байгаа юм шиг гонцоо. За. Тэр мотор ингээд амар ингээд жижигхэн юмнаас болоод байгаа юм уу? Ингээд жижигхэн хэрнээ амар том Тэгсэр н амар жижигхэн. Аа, хоёрдугаар дайны үжи танк ч юм байсан юм байна. Хөдөлжсэн. Тэр ичлээстэй ингээм ангар хурдан ирдэг. Мотор нь юуны мотор байсан бэ? Яг мотор гэж зүгээр нэг юм эргэлж байгаа юм байгаа байхгүй юу ер нь. Тэг амар жижигхэн ер нь амар том. Яагаад тийм том гэхээр ингээд ахив жижигхэн. Аа? Тий, тий, тий. Наа чи яг наата чи би яг бүр яасан юм халуур халуурсан үед ингээд ингээд үзэхээр л ийм ийм. Уга яг тийм. Тий, тий. Амар жижигхэн юмны хажууд мангар том юм байгаа ч юм шиг. Тий, яг тий. Яг ингээд нэг юм. За тэрийг хэцүү зүйл. Сонин мэдрэмж. Тийм. Яг би нэг халуураад бүр ингээд бүр сонин бол бүр ингээд илэрээд бүр юм сонин болцсон баг та. Гэ тийм амар сонин санаг одоо ингээд нэг төсөөлөгдөд гэх юм уу зүүдлэгдээд амар жижигхэн юмны хажууд мангар том юм байгаа юм шиг ингээд жижигхэн нөрө том юм шиг тий мэдгүй яг юмсан аль аль аль нь ч байж болох юм шиг нэг үгээр хэлэхэд айгүй хэцүү юм шиг энэ бол яг нэг амар тийм ашигтай биш ярэ болоод байна л та тийм тийм тийм зүүдэлдэг. Тэгээд гэтээ ер нь зүгээр яг бодоод тахад ер нь сонь сонь юм зөндөө байд юм л яг одоо жишээ нь би бол яг параллел ертөнцүүд байдаг те одоо яг юм ижил ертөнцүүд байдаг гэдэг одоо итгэдэг гэх юм уу аа яг го тэрийг бол хинч мэдэхгүй л те гэтээ хүн сонголт болгон дээр шинэ ертөнцийг үүсгэж идэг альтернатив нэрс тийм бүр яг сонголт болгон дээр одоо жишээ нэг хүн машин барьж байгаа л тэр машина баруун тишээ гинт урсгал сүрүүл нэг машинтай мөргөлдөөл те тэр урсгалыг тэр чигсэн зогсоогоол маш олон хүний амьдралыг ингээд жоохон ч гэсэн өөрчлөлт өөрчлөлтж байгаа байхгүй те ингээд бүр ингээд цаг хугацааны хувьд ингээд тэр ертөнцийг шууд өөр болгоход шинэ юм салаа юм ертөнц үүсгэж гэдэг юм те тэр бид нар өдөр болгон секунд болгонд бүр ингээд маш олон тийм одоо боломжит тийм өөр өөр ертөнцүүдийн зааг дээр ингээд байж байгаа секунд болгонд бид нар ингээд юм юу шийдвэр гаргаа те тэр хүн одоо юу гэдэг Одоо ингээл өөр өөртөө дотроо ингээл шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Би бол яг одоо ингэж боддог хгүй яг нэг ертөнцид ингээд би комеди хийгээгүй зүгээр ингээд өөр ингээд ажил ажиллаа ажилдаа яваа ч юм уу тэг ингээд яг маркетинг аягаа тийм ертөнц одоо би байгаа гэж боддог байхгүй зүгээр тэрийг ерөөсө сонголтоор ингээд өөрчлөөд ингээд та хэдтэй би уулзахгүй байсан чинь ингээд уулзаа те тийм подкаст хийгээд ингээд сууж байгаа байхгүй тэр энэ бол шал өөр болцсон тэнгүүт хүн болгоо ингээд ямиг өөрчилж болохоор Тэнгүүд бодоод ангууд ерөөсөө л би ерөөсөө хувь заяаны тий одоо энэ бүр ертөнцийг өөрчлөх чадвартай юм байна. Бүр юм чадамжтай. гэдэг бүр сүлд ихтгэл ингэж орж ирээд. Тэгэд ерөөсөө яг одоо энэ ертөнцийг ямар олгомоор байна би тэр зүг рүү ер нь ингээд байнгын хөдөлж явах хэрэгтэй байна тий юм одоо юм бүтээж авах те тэр харилцаануудыг бүтээж авах одоо ингээд дөрүүлээ суугаад юм ярьж байгаа гэдэг чинь харилцааг бүтээгээд те хамтдаа одоо бадралын ертөнц те э, хиний ертөнцтэй беги ангарах бид дөрөв ертөнц нийлээд нэг юм дундын ертөнц үүсгээд тэрийг нь хүмүүс сонсч бас нэг өөр ертөнц үүсээд ингээд ингээд бүр ингээд амар сонир ингээд бүр маш олон юунууд байдаг юм шиг. Гэтэ ер нь нийтээрээ ингээд яг бүгд ер нь ингээд бодлороо ингээд яг дундын нэг юм ертөнц үүсгэж байгаа. Тэгээд тийшээгээ гэхдээ бид нар юу одоо нөлөөлж болохоор те нөлөөллүүд хийж болно. Хүн өөрийгөө одоо чинь одоо ингээл ялангуяа дасгал хөдөлгөөн дээр те хүн ингээл дасгал хийгээл эхэлнэ шүү дээ те. Дасгал хийгээл эхлэх юм бол дасгал хийгээгүй тэр одоо өдөр болгом за өнөөдөр өнөөдөр юугаа дасгалаа хийх үгүй гэдэг сонголттой байгаа. Тэрэн дээр yes гэдгийг сонгоод ингээл хийгээл ах юм бол жилийн дараа тэр хүн шал өөр ертөнцид амьдарч байгаа хэрэг. Яг тэгэхээр толгой тарих нь өөрчлөгдсөн тий. Дотоод тэр ертөнц нь өөр болсон. Тэнгүүд чинь дотоод ертөнц нь өөрчлөгдөнгөд гадаад ертөнц нь шал өөр харагддаг. Ингээл бүр ингээд яг параллел би бол яг параллел юу руугаа явж байгаа. Чи тэгвэл э, хүмүүс ирээдүйд параллел ертөнц рүү ингээд зүгээр нүхнийгээд ороод э, тий бас өөрийг харж болно гэж бодож байна. Аа зүгээр Тий, би бол яг үндэ яг төсөөлсөн байхгүй яг 18 оны 1 сард яг бүр ингээд зүүд зүүдлээ заяа бүр үнэн тэм сонин зүүд Тэрэн дээр болохоор ингээд надад зүгээр яг кино үзүүлсэн. Би нэг үе үе нэг тийм ингээд за одоо тэрийг одоо нэг өөрийг нэг спешиал гэж байгаа юм шиг хэлж байгаа юм биш үү. Гэхдээ зүгээр ингээд сонь сонь зүүднүүд ингээд зүүдэлдэг л те. Надаа ингээд яг ингээд ингээд амьдрал чинь юм штэ ингээд бүр тайлбарлаад байгаа юм шиг. Ингээд надад зүгээр ингэж байгаа. За чи бол ерөөсөө юу бид нар чамаг ингээд харж байгаа гэдэг тийм мессеж ирж байгаа байхгүй. За дээрээс заяа. Дээрээс чи бол нэг тийм өөрийгөө нэг тийм юу гэдгийг сул ингээд тавиад тах те нэг тийм үүрэг үүрэггүй тийм хүн гэж бодож болохгүй. Ер нь бол бид нар ч харж байгаа те. Бараг одоо чи даалгавартай ухааны юм. За окей. За тэгээ ямар даалгавар юм гэсэн чинь ингээд надад шууд сонголт үзүүлж байгаа байхгүй. Ингээд нэг юм зүгээр юм зураас ингээд явж байгаа байхгүй. Нэг үргэлжлсэн зураас энэ бол чиний амьдрал те. Одоо өдий хүртэл ясан амьдрал гэд яг нөгөө плеер эд штэ. YouTube-и одоо ингээд плеер явж байгаа яг ингээд цэг нь явж байгаа штэ. Энэ хүртэл одоо ингээд чиний амьдрал юм байна те. Энээс цааш ахсан чинь ингээд тийм салаалцсан юм байгаа байхгүй ингээд амар олон салаа мөрчр шиг юм. Тэгээд энэ болохоор за чи ингээд юу ч хийхгүй явах юм бол ингээд доошоо явна тий. Ингээд доошоо за чи ингээд тархлаад ч гэдэг юм уу тий. Юу гэдэг ингээд за нэг нэг жоохон нэг амжилтанд хүрэх гэж байгаад ингээд болцсон юм уу да нэг тийм залуу болно гэдэг тий. Ингээд тэгээд дээшийг ингээд харсан чи бүр ингээд би бүр ингээд рок шиг битэй болцсон заяа. Аа миний би ингээ бүр ингээ пижак нь бүр ингээ задрах гад тэг бүр ингээ мангар баян маян шатцсан. Dwayne Jones шиг бит бол. Тийм тэг бүр англиар ингээ хүмүүсийг загинж магнаад бүр ингээ олон улсад бизнес хийж мэдсэн тэг. Уу бүр ингээ team төр зураг надад харуулж байгаа. За энэ бол чиний зүгээр яг ингээ потенциал чи ийм болж болно те. Тэгээд яаж хийх вэ гэдэг бүр ингээ надад бүр юуг нь тайлбарын бүр за чи ирээдүй бол өдөр өдрөөр ярьд юм аа. Тэг энэ нэг өдөр чи заавалчгүй дасгал хийх хэрэгтэй. Нэг үед чи англи хэлээ сайн одоо сайжруулах хэрэгтэй. Чи бизнес хийх хэрэгтэй. Энэ юмнуудыг сурж явах хэрэгтэй. Чи өдөр болго ингээ ямар ч цаг өрөхгүй ингээд явах юм бол чи яг хамгийн дээдлийн тэр цэг рүүгээ өрнө. А юу хийхгүй явах юм бол ингээ доошоогоо явна тий. Янз бүрийн буруу зуршилтэй олон ч гэдэг юм. Ингээ зөв яг тийм харуулад тэгээ би одоо яг тэрний дагуу ерөөсөө би өдөр болгон дасгал хийж байгаа. Яг англи хэлээ яг тийм ч амар сайн яахгүй бол та. Гэтэ подкаст сонсож байна. Тэгээ ерөөсөө хүн болгон тийм сонголттой байхгүй. Одоо бид нар бүгдэнд нь яг яг бүх байгаа өөртөө байгаа бүх тэр боломжуудыг ашиглаад дээшгээ явах уу тий доошоо явах уу ганцхан амьдралтаа тий тэгээ асар их баялаг бүтээх тийм боломж байгаа гэдэг ер нь бол тэр зүуд надад харуулсан гэж. Тэгээ бүр тэр зүудэнд ингээд энэ нөгөө энэ Израилийн нөгөө юу гэжтэй Давид яод. Давид яод гэдэг чинь Давид яод ингээ миний дээр гэх бүр ингээ эргэлдээ заяа. Амар хурдтай эргэлдэж мэргэлдээд. Тэгээ би ягаад ч юм зөвөр би тэрийг ойлгохдоо би зөв Израиль руу бас очиж үзэх хэрэгтэй байна гэж бодсон. Тэндээс бас нэг юм авчрах юм шиг тий. Нэг тэнд нэг юм байгаа юм шиг. Тэгээ би юу нэг айгуух сонирхдаг байхгүй юу? Яг одоо нөгөө стартап нэшн мэшн гэдэг. Гэтэ би амар их удаан юм ярьчлаа тэгээд зүгээр зүгээр. Зүгээр яг тийм сонирхолтой зүуд байсан. Гэтэ энэ бас хүмүүст бас зүгээр ашигтай тий мэдээлэлж магадгүй. Энэ хүн болгонд тийм сонголт байгаа. Та нар ч гэсэн яг амьдралдаа өөрчлөө тий өөрийнхөө тэр хандлагыг өөрчлөөч гэдэг юм уу. Шал өөр ертөнц рүү жилийн дараа ихэд одоо байж болох те илүү гоё юм руу шугам э, руу очиж болно шүү. Хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар яг ийм зүү зүүдэлж исэн бол тий ер нь хэрэгжүүлээд үзэхэд тий <laughs> хэрэгжүүлээд үзэхэд ер нь бол гимгүү. Ягаад гэвэл э, та өөртөө итгэхгүй хинтэнд итгэх үүдээ тийм үстэй ер нь тэгээд зүгээр нэг зүүд гэж бодоод өнгөрөөвөл бас тэгэл өнгөрөөч. Тэгээд зүүд гэж бодохгүйгээр яг хэрвээ ингэж сандаг бол би бол сандгүй л тий. Ер нь ихвчлэн сандгүй. Хаяа нэг тод тод үлдсэн зүүдэн дээр ганц нэгэн санд. Уснаа л ерөнхийдөө бол сандгүй. Гэтэ яг иймэрхүү ийм тод ийм бүр ийм зүлгөө мөвлөмж тэгээд гарын авлагтайгаа юм зүгүүд ирэх юм бол яг сайхан тэмдэглэж яваад энэнийхээ дагуу явхад угаасаа буруудаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэр бол үнэхээр би бүр би бүр гайхсан яг. Тэр яг далдын хүчч бай эсвэл батагийн зүгээр далд ухамсараас гарсан ч бай аль нь ч байсан зүв байгаа. Ягаад гэх юм бол далд ухамсар гэдэг чинь өөрөө тий хүний одоо намаг зүр э, ухамсар гэдэг бол ердөө мөсөн уулын орой 70 70 тухамсар гэдэг бол одоо нөгөө 70-аад ор үеж 90-аад өвнө гэдэг гэж байгаа шүү. Тэгэхээр тийм юмнаас гарсан зөвлөгөө бол аюумарч алдаагүй байх нь зөв. Тий. Тэгэхээр яг Танаас тийм юм итгэж байсан, итгэдэгч байсан ер нь бол саний саний зүйл. Тэгэхээр яг одоо гол нь одоо энэ сүнс мүнстэй яг энд гол нь итгэх хэрэггүй. Гэтэ хамгийн одоо бодиттой тэгээ итгэж тах шаардлага байхгүй. Гол гол хамгийн бодиттой юм болохоор сонголт үргэлж хүнд байж байгаа байхгүй тий. Яг яах уу гэдэг сонголт тий. За би зүгээр одоо нэг 20 санаах уу тий эсвэл болох уу эсвэл энэ за дахиад нэг одоо шүн одоо ингээд уцаа оролдоо байж байгаа за за дахиад нэг PUBG дэх уу эсвэл болоод унтаад явах гэдэг унтаад өглөө эрт босгоо баян хийж идэх байхгүй секунд болгон сонголт хийж байгаа тэгэхээр тэр тэр сонголтууд чинь нийл сонголтуудын нийлбэр чинь таны амьдралтай бодит байдал бодит дасал гэснээс эхний подкастн дээр нэг зорилтуу тавьсан байгаа шүү дээ. За тэр тэр хэр явж энэ да залуусаа. Тийм үү. Манай сонсогч асуусан. Сунаж ин гизэл эйжин Тэгэд тест би явах гээд бас очиж бүртгүүлсэн л да. Хороолт бас нэг 3 4 фитнес байна. Эний фитнес бол айгүй дайжгүй болцолтой байлээ. Тэгээ нэг сар нь одоо чи би өдөр өдрөөр л явж байгаа юм л да. Явна л да. Өдрийн төлбөр нэгээд аа. Гүү гүү өдрөөр гэж аахгүй. Оройгоор гэж байна шүү дээ. Бүтэн гэж байна шүү фүүл гэдэг. Эсвэл ингээд нөө ажлын цаг дуустал фүүл гэж үүд юм. Гэхдээ бүр оройны бүр орой хаатал гэж байдаг байхгүй. 5 цаг хүртэл гэж байхгүй. Ажлын цагаар гэж. За. Нэг фитнес байлээ. Тэр айгүй дайжгүй санагдсан. Тэгээ стар тэгээд голден жим Ер нь хороолын цэр байгаа шүү дээ. Мань бас өдөр орж үтсэн. Хэсэг явсан. Нэг газар айгүй гайгүй сагцсан. Одоо би бас явах чинь те хасах. Алийн бол хасах 48 кг байх уу те бас. 150 мянга төгрөг өгөө 4 сар өдрөр амар боломж юм байна. Вау. Хямдхан биш те. Орчин айгүй дажгүй зөө цэвэрхэн тэг агарч болтой. Нөгөөд агарч болтгоо байхгүй бөхчин гангууд шууд фитнес жимүүдийн жимүүдийн айгүй гоё бодлого явуулдаг нэг ингээ дадаад төлбөрөө хэдэн сараар авдаг байхгүй. Тэгээ ихэнх хүмүүс эхний сарда хайчдаг. Тэнгүүд яг эхний сарда хаях юм бол төлбөрөө сараар авахаар гэдэг ашиггүй байгаад 3 сараар сараар авангууд баахан free money ороод ирж байгаа байхгүй. Тийм байна. Тэгэхээр баг тийм А би бол яг юугаа хийж байгаа яг өдөр болгон тусгал хийж байгаа тийм тухайгаа өргөж байгаа. Сошиал медиа. Тийм сошиал медиа дээр ч гэсэн бас тэгээд яг хүн харж байгаа гэж бодоод ихэр бол бас илүү Тийм шүү дээ. Техникт анхаарч эхэлт юм лээ. Тэгээ би өнөөдөр хийсэн ер нь өдөр болгон би хийж байгаа, өргөж байгаа 16 хилийн штанг. Тийм. Төмөр тухай. Тухайгаа юм бүр цол төмөр. Ингээ өргөөд тэгээд 16 хил гэдэг чи одоо бэгийн 3-1 3-1 шүү дээ тийм. 3 бэгийн 3-1-ийг нэгээр одоо дасгал хийж байна. Батаг батаг ууртай байл хол явахаас. <laughs> Ер нь биений мань 3-1 бяцрах юм байна. Тэгээд юу яахгүй байгаа. Гол өглөө эрт сэрдгээл сайн биелүүлж чадахгүй нь одоо тэрэн дээр л ажилламаар байна. Бадрлаа. Биологийн зав би дасгалыг яг хийнэ гэсэн юугаар л хийж л байгаа л да тэгээд. Ямар дасгал хийж байгаа вэ? Аа нөгөө нэг офишл тэнэ гэсэн нэр нэр <laughs> ямар хийж байгаа итгэлгүй л царайтай. <laughs> Сүүлд яг тэрнийхээ горыг бас эдэлсэн байгаа л да яг яг арай хүчтэй болцсон тэгээд явж байгааг мэдж байгаа. Аа тийм тийм мэдж байгаа. Горё нийтэлж идэх шээ. Гор гэдэг чинь бас жоохон гоё юм байх шээ. Гэхдээ яг нэг үр дүнгийн харж байгаа юм. Яг наа чийлж гэр бүлээ хамгаалах шаардлага гарсан. Тэгээд яг нөө хамгаалсан чинь бас яг нөө бас хүсээгүй үр дүнд хүрсэн. Тэгээд хитрхи хүчтэй хүнийг бас нөө жоохон хитрүүлсэн билээ. Тэгээд өөрөө бас одоо жоохон асуудалтай амьдарч байгаа л та. За тэр яг тэг яг нойрны тал дээр болохоор юу байхгүй юу? Биологийн цаг ер нь яг миний туршлагаас 4 хоногт таардаг. Яг 9 цаг гэж орондоо ороод 4 цаг гэж босоод хахад ч юм уу. Эсвэл яг 11 цаг гэж орондоо ороод ямар ч байсан унтах цагаа дуусгаад босоод ахад 6 цаг гэж босоод ахад ч юм уу. Яг 4 хоног зүр унтахгүй ч байсан хамаагүй за. Орондоо ороод яг хөвтөл явах хэвээр уцаар оролдохгүй хөвтөж явах хэвээр. Яг нөө бяцлаглын юунаас сурсан бохгүй би. Ерөөсө унтаж чадахгүй наа яах вэ би одоо ингээд 4 хоног 2 хан цагийн ойртоо одоо ингээд би ядаргаанд орох уу яах вэ гэсэн чинь зүгээр ингээд тэгжсэн аа. Зүгээр яг тэр цагтаа зүгээр хамгийн гол нь хөвтчихэл бай. Өөр юу ч битгий. Тийм бахад зүгээр 4 хоногийн дараа 3 хоногийн дараа тэгээ тохирчдаг цаг. Хөөе, Бата чи өнөө өглөө юу яав? 5 цаг юу хийж юу? Унтааг байсан. Тий. Юу зүудлээ шүн ер нь өчтөр шүн. Тийм үү. Чи зүудээр холбогдсон. Чи шээр холбогдсон. Зүуд дотор орж ирээд намайг босгочтдیں۔ Би 5.18 гэж босаад өглөө. Бата зөв чамаг босгосон өөрөө унтчихдаг шээ. Хамгийн гол нь би өчтөр шүн 2 гэж унтсан аахгүй юу? Тэгсэн 5-гээс ирсэн чинь бүр 5 5.1-ээс ирсэн чинь буцаад унтдгөө жоох юм уучаал тэгэл нойл мойл орол тэр хавар жоох байж байж байгаа л үнс. Ангар фитнес мэдсэр өгч юм чи. Баттай бас нэг юм зүүдэлсэн юм яас юм. Аа, хоёр тим сүнслэг хаяаны хайлаа. Мэн нэг За секс зүтэлсэн. Гэхдээ нэр яг чи зүтэлж хэл тэрүн чам бодчихдаг гэсэн. Бата өөрийн таван цагт яг чамаар бодож юу зүтэлчихдэг шээ. Тэгс бата өөр секс зүтэлчихсэн ч гэсэн. Окей, за за. Йоо, подкаста ингээд өндөрлөө. Өнөөдөр бас их өмнөхүүдээс өөр өөр бас сонирхолтой тийм хүмүүсийн яригадаад байдгүй сэдвүүдийг ярьлаа. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн ер нь бол сонирхолтой зочдод бас ер нь өнөөдрийнх шиг аа тэгээд бас өнөөдрийнх шиг сонирхолтой бас санаанд оромгүй сэдвүүд яригдах бах та бүхэн бэлтгэлтэй байгаарай. Яг эпизод 3-ыг энэ хүртэл сонсож чинь гэдэг бол үнэхээр яг манаа сонсож байна. Хэрэг удаа үргэлжилсэн бэ? Яг одоо. Хүү цагаараа болчихсон үү? Маа Цаг хугацааг хурдан өнгөрсөн байна. Анх удаа тэгээд подкастт орчихлээ. Бэгидэ баярлалаа. Манай зочин Бэгийн сүүлч байлнаа. Сүүл юу гэлээ. Сийн орны танд үлчээ. Анх удаа ингэ гоё подкастт орж үзээд ингээд ярьсан бас гоё юм байна. Ер нь өөдөх цаг байлаа. Аа. Яриад суугаад байна гэсэн бодолтой болох тэр ингээд яриад ингээд нэг өөдөртэй хахтаа гэж бодсон чи гүү байт юм бэ. Та нар чи ихтэй ажгүй залуучууд байт юм бэ. <laughs> Суцсан оролдохгүй ингээд э, та нартай ярьж үзсэн чи ихтэй ажгүй залуучууд байт юм бэ те. За манай сонсогчдод бас тийм санагдсан байгаасаа гэж хүсэж байна. Баярлаа залуусаа. Тийм тэгээд аа юу реклама хийчи. UB Comedy Club дээр энэ хоёр дахь, дөрөв дахь, тав дахь хагас өдрүүдэд бол өдрүүдийн орой тогтмол тоглолтууд болж байгаа. Ялангуяа энэ тавтахад а тавт хагасанд бол бүр 10 комитет гарна. Тэгэд бас ирж үзээрэй. А ленд имэнтэй хамтарч бид нар ленд имэн аппликейшнэр манай билетийг бас судалдаж авах тийм боломжтой болсон байгаа. А удахгүй бас шууд вебсайтаараа билетээ борлуулдаг болно. Тийм тэгээд төлбөрийн систем ер нь төрөл бүрийн юмнуудаа сайжруулж байгаа. Манай шоуч гэсэн чанартай болж байна. А энэ зум бол үнэхээр бас гоё юу зум болох хоор одоо харагдж байгаа. Тий харагдж байгаа. Тий. Манай залуучууд залуучуудаараа үнэхээр бахархаж байгаа. Манай комедианууд үнэхээр бас гоё хурдан одоо хөгжиж байна л да. Шаардлагын дагуу тий. Тийм тэгээд амжилт хийх. Та бүхэн UB comedy-тэй хамт байгаарай. Баярлалаа. За тэгээд дараагийн эпизод энэ 7 хоногийн 4 өдөр гарах болно. Тэгээд тэр болтол уулзлаа. Тэр болтол уулзлаа. <laughs> Тэр бол тэр баяртай залуусаа. Тэгээд тааштай сонсож байгаарай. Манай бити сонсогчд. See you guys. Bye. Yo, 4 өдөр подкастаар уулзъя.